tutulmasını da kendisi teyze durumundan da zorlanmıştım. Ondan dolayı tutuluyorum. Mesela ben kılgını mı yedim? Bu yoluna doluyordu. Şimdi eski bolluk yok. Yani eskisi gibi bolluk yok. Biraz e, cemaati idare etmiyor. E yaratıldığı şeyden e, şey yapalım ben diyorum. Olmaz yakın kınarız. Yakını peşin için adam şimdi yaptığın cemaati kaçırmasın. Belki Yaptığı kılar ve durumu kılacak gücü şey yok. Hatta verdiğinizde imamlık edenler milleti dua tutmaz. Ama ondan sonra belki kılınır yani. Bunları kılmadık. İnşallah. Ama dünyaya kadar bildiğim şurada bilgi faziletlerimizden yapalım. İnşallah Recep Kerim hakkında diğer e, birçok fazilet anlatacağız. Cumartesi Rusya'ya gelemiyorsanız da Muharrem Gülcanlı'yı veriyorum. İşte 8.30'dan Dokuza telefona baktım. Aynı bu geçenin adını tarafında mükemmel. Ondan sonra bir selamda noktasını görüntülü veriyor. E, ee, yani görüntülü de veriyor mükemmel. Oradan da dinleyenler bu reklamdaki kaçırmazsanız daha geri önünü bu görüntünü yani önümüzdeki günler, geceler ve kabul etme ameller hakkında ders bilmezsiniz. Şimdi Karavaz'dan her gün oruç tutarken bu önümüzdeki haftada, önümüzdeki haftada yani gece bir kere çıkana kadar var. Şaban ayında yok bu müddet. Şimdi Şaban ayının müddeti başka. Fakat Şaban ay olmadığından Şaban ay, Şaban ay olmadığından bu müddet yok olan. Şimdi bu gece bolluklar. Üç ay Şaban'a geliyor ya. Bu Recep tektir. Cemal Selahat'ın ve Şaban arasında. Bir ay tek var. Zülkade Zülkü Muharrem. Yani Hicri senenin 10'un 11. ayı, 12. ayı, 1. ayı. Bu insanın her haftası var. O da bolluk yani. Nereden baksan 12 hafta var. Bütçelden. Bunda 4 hafta var. Hep yok. Ama rezerv ayı olmak hasebiyle hiç faziletinde var. Ama bu haram bu fazilet 12 ayda var. Haram hayatların. Şimdi almak sporun 12 aydan haramlar 4 tane olur. Allah'ımızın yasaklı kıldığı, hürmetli kıldığı, Yunanlar tabii, Cevapları katladı, işte savaşın yasak olduğu vesaire. Kısa görede tabii Yahudilerin tabi başlanmış. Neyi tutarsa, el kanını Perşembe gününü tutarsa, işte bugün tuttuğunuz için söylüyorum. Bir, biriniz var zaten. El cumartesi, yarın cuma günü tutarsa, Rektörse cumartesi günü de tutarsa, bu haram ayolucudur, Buradan nasıl kabul bana millet anlatıyordu. Sonra bazı hocalarla nerede çıkarttı muhtemelen dedim. Halid hadislerlerde var ya. Böyle baktım ben mesela imanada bile yazıyor. Ya dedim mübarek imanada bile var. Sonunda da baktım. yani imanada da varsa yani. Herkesin bilmesi lazım manasına geldi. Bu üç gün öğreti tutanlar Güzel oldu Allah'ın. Şimdi Allah Teala ona yazar. Neden? İbadeti seneteyim. Bir rayet iki senete ibadet edeyim. Bu tabi en büyüğünden tutturduk. Ve yüz rayetin bir rayet e, tutmamayı senetip en üç sene ibadet edeyim. Ve bir rayetin bir rayet bunun e, kaynakları çok. Ben yarım sayfa kaynak topladım ona bu kitapta. Şimdi neden işte o rivayetlerin farklılığından kaynaklanma yapıyor onun için. Keteballahu ibadete 40 tane kitlenetin 900 sene ibadetini. Şimdi biz öyle değil. Ömrümüz uçak. 56 sene ya yaşıyoruz ya yaşamıyoruz. 80-90 bile yaşasa 56 sene ibadet piyasadan da çıkmaz. 56 seneden de sadece 12 günleri ibadetli günleri çok az. Hayatımızın günlerine ve saatlerine göre oruçlu günümüz ibadeti günümüz çok az. Hakikaten az yani. Bak, bakın e, 24 saatte ne kadar ibadet çıkarabiliyoruz. 24 saatte ne kadar ibadet, ne kadar, ne kadar, saatinde namazlarımız kalkacak. Yani durumumuz çok itirazcı değil. Ama hiç olmazsa diyoruz, farzları yerine getirin de ahirette Allah'ın azabına düşmeyin. Şimdi nafilede oradan zarar edersin, halde Allah'ın azabına azabına düşersin. Namaz ahireti bulur. Şimdi hanım kardeşlerimizden mesela e, Ramazan Çelik'te Kırcık halinde bir beyanlık basına konuşmaları bunları tutamıyor. Ama namaz bağışlamıyor onlara oruç bağışlanmıyor. Değil mi? Orucu ne yapmaları lazım? Kazatmaları lazım. Ne kadar da olsa yaşamadan da tabii birkaç tane birkaç tane oturduğuna da denk oldu. Şimdi kırk gündür belki doğumu hemen Ramazan'a kırık olarak yıkımına böyle bile o çok gelmemiştir. Ama dünyada kadın kardeş, hanım kardeşlerimizden en fazla olsa Ramazan'a denk gelsinlerse ben bilmiyorsun. Yani zaten en fazla oldu. En gün geçen zaten namaza Özür Özürdür. Peki bu on gün nerede kaza etmek lazım? Güzel sene Ramazan gelene kadar tabii mümkün. Mesela senden kaza etmeleri lazım. Ama güzel sene Ramazan e, benim tepkileri yapıldı. Nikah kalmadı. Ramazan Şerif gelince hanımlardan da geçen senenin Ramazan'ından borcu kaldı. Olursa söylüyorum buradan. Ben Ramazan, yeni gelen Ramazan kabul edilmez. Bak söylüyorum şimdi bu bilinmeyen bir şeydir ama. Bunu tutmasından öyle, Ramazan'ı tutmak oluyor. Fakat kabul edilmez. Yani saygının borcunu bitirmek istiyor kabul edilirse aksi taraflara almak başlıyor. Biliyor musun? Dört düşünü ayrıdır. Sen de adama 20 sene sonra getirirsin, borcunu ödersin. Borcun düşmüş olur ama ben adam o 20 sene o parayı atsaydı ne kadar atlayacaktı sen onu 20 sene beklettiğin o adam da senin e, kalbinde kabul görmez. Ne demek kabul görmez? Anladın mı şimdi? Kim için de aklıma geldi yani. Yani borcunu ödersin ama adam ne der? Geciktirdiğin için Hiçbir iyilik yapmadım, notum bende iyi değil yani. Bu daha benim gönlüm sana yani ısınmaz. Çünkü benim diyara on üç tane kadar zarardan münezzet. Rabbimiz hakkında bunu konuşmuyor. Nasıl vakit farkı var. Sana bir konuya kadar sahip koydum. On gönlü tutamadın, on günü geçmez. On günlük olucu, 355 gün yani. 20 sene, 96 sene, İslam'a göre idare sene, 355 günmüş. Bu 355 günde ve Ramazan'dan sonra da sana 30 dakika konuşur. Demekse e, 25 gün kalıyor. Belki 25 günde sen 10 günü orada 10 gün olmuyor. Şöyle 6 oluyor, 4 oluyor, 7 oluyor. Ben bunu topluyorsun ya. Ben sana yeni Ramazan geldi, bir Ramazan'da 4'te girersin. Yine yeni Ramazan'ı tutacağım o ayrı bir alan. Ama ben öyle kadınlar biliyorum, en seneni kozuyorum. Pega todo o concurso que chama do lado você, e ela não do que tem. Kendi tutuyorsun, tutuyor bu insanlar tutuyor, altı günler tutuyor. Tutuyor. Hemen borcunu da, tam arkadaşınca kırk günlerini, senin günleri, Kadın Çerekala iptal olan günleri çevir taktılar. Şimdi geldiler, İslam Kapı'da Çerekala'ya gidip geldiler. Şimdi de ne yapacağım? Benim de oldum borcumdan, borcum borcumdan ne yapacağım? E benim de çocuk. Anlatırız. Ben zaten Allah'a gülüyor. Okumak yok Allah'a. Ne gülüyor? Bir de Pakistan'a sana inanıyorum gülüm sesine. Ama ben öyle değildim. Hatta bizden öyle değildi. Ama bir bak benim anlarım tamam. Ama sen sen kıyamazdın. Sen işte gülüyorsun. Bu kadar İslam'da senin de yok. Kavurda senin de yok. Sen sen de mi? O zaman yapmadım. Şimdi bizim kardeşlerimizi duyuyoruz. Hele erkeklerde duysun. Niye? E, hanımlarının oruçlarına e, bazılara izin meselesi var. Nasıl oruçta erkekler için. Hanımın erkekler izin alması meselesi var. Ama takma bir adam olunca hanım sen ne kadar oruç tutarsan tutmaz sana toptan izin verdin. Allah'a adamdan rahatsız Öyle adamlar. Ama bazen sürprizlik eder. Yani bu nafile oruçlarda hanımına söyle. Ama kaza oruçta hanımına karışma hakkı ve bırakana tutulması da sorumluluğundadır. Ama cennet mi bunların ortak tutum neden geliyor? Bir de erkek olarak da sormasında fayda yok. Ve bunda da sen ne oldu burada deme hakkı da yok. Konuşun erkeklerde duysun. Erkeklerden de sefere gidenler olur. Ramazan'da gittik. Ben buraya orada 10 gün tutmamış. Geri de tutması lazım. Onu da tutmamış. Erkekler de geçerli bu. Erkekler de Ramazan gelirse, geçen Ramazan'dan borcu kalırsa onu da Ramazan kabul değil. Onun için o düzenimizi bitiyor. Hikaye kalmadı. Kitap kitap yazın. Ondan sonra kızın. Yani e ben bunu derslerimde cuma cuma sesiye denk getirirken yani kötüyüm. O arada hem borcumu öderken e, bu ibadet sevabını da Yani bunları 50 günde tutman uygundur. Bunları ayrı günde tutmalısındır. Ama ben çok hastayım, zorlayım, zayıfım, ne nefesim. Yani bu borçla mecbur tutacağım, nafile de tutacak gücüm yok. Ama ona da ne yapacağım sahibi canım. Ama sana tabi etmeyen de olanlar borçla ayrısı, nafile olsa ayrısı. Şey. Bu arada bu denlik olsun. Dokuz yüz sene ibadet, hakikaten bir noktada dört kere dokuz hesap edin. Otuz üç bin altı sene ediyor. Öyle mi bu? Üç bin altı yüz sene. Üç dünyada yaşayan bir mı? Yani bir on iki falan bin iki yüz elli falan rivayetler var. Ya bazı rivayetlerde on iki hakkında geçiyor, bazı rivayetler. Ama bin 2003 seneye doğru yaptığını gördüm yani. O yüzden doğru söylüyorum. Yani en meşhur Kur'an filmde de kaldık. Muhammed'in öldüğünü buldum. Ee, Tabi adam aslan da yapmadı. Olmuştu. bin altı yüz sene bir adam kralı ibadet etti. Kralı, kralı. Mağaraya girmiş adam kırmızı kilo ibadet etti. Bugün ümmetten biri de bu Recep ayında her perşembe, büyük perşembesinde. Böyle büyük perşembeyi tutmuş. Buradan ne kazandın? Buradan ne kazandın? Ha? İyi, yok. Geçen birinci gün üç sene etap var. İkinci gün bu bugün. Bugün iki sene etap var. Ayrıyeten Mekan'a evvelen kanun cümle vardır. Onda öyle de bir tane anteri var. İlk perşembe için tutmuşlar. Bugün erkekten ayrılandırıldı. Allah Teala'nın cennete girdiğimizde kendini cennet tutuyor. Yani oradan da büyük bir şey, e, şey aldınız. Mevla'dan kazandı. Bu ilk perşembeyi tutmakla. Cuma günah edecekler çocuğun dokuz gün. Dört taraftan ana kapısı yardımı üç bin altın. Bir mübadetle ahirete çıkmak. Sıranın ibadetle var. Ancak bunlara var. İşte gıybet edersen ona buna dağıtırsın. Dedikodu edersen ona buna dağıtırsın. Yani kurakları ahirette karşıya çıkarsa yine de sardasın. Neden? Ne kadar kuraklı çıktı ben, şeyin bolsa, sevabın bolsa, hepsine de versen bile yine kalan seni cennete götürür. Sevabın azsa, ama yaptığında çoksa, senden büyük israf edendir. Bizim en büyük sensin. E o zaman e, gıybet dedikodu etmeme, çalışalım, kumarlarda haramlarda uzak duralım, özellikle kul haklarına girmeye çalışalım. Ama her halükarda bize sana lazım. Ummadın haklarsız. Yani kul hakları insan bir mesele, hakikat bir mesele. Devamlı rahatlık alın, rahatlasın. Başımıza gelebilir. Kâbir'e de çok kazançlı tutalım. Yani bu onu biz söylüyoruz ama biz yarın öbür gün ekranı Bana üstün altını fark edelim. E şimdi ben daha yollayarak gideceğim. Ben daha yollayarak Evet. O zaman İslam özür kardeşi var, özür yüklesi var, varlığını var. Allah tekrar yapsın. E şimdi Recep'te dört haftada gidersiniz cuma, cuma, cuma, cuma dedi. Yani, sıkıştırma. Benim hocama gönderdi. Ben ona bunu söylüyorum. Ama dünya bakımından deseydin ki turistin orası bana efendim bin lira, iki bin lira şöyle para. Hiç ben ya bin iki bin lira beni bu ayı çıkarır. Beni bu mu dört kafada dört bin liraya ne demek ben? Dört bin lira çok da lazım. Güven bir iki gider mi? Ya daha yok mu da ben bilmezlikten. Bir tane kapışsak ne veriyorsunuz? Orada kalan cemaatle çok yürütebilirsin. Bana da herkese hoca ben de ilave bir şey yapma. Ben burada hocam yok. Olmayan biri de şimdi rivayet edemem ki. Efendim dünya işlerinden maddi menfaatlerden ayda bir hafta bir dört hafta varken bu insan saklanılır mı? Bir de ayda dört tane. Adamın kırk tanesi şey geçenlerde ölmüşler. Kırk ne demek? Dört yüzü de duydum, dört bini de duydum. Yani ne yapar Allah? Her Allah kulak dedi. Bu sizlerin malında şeyde gözünüz yok mu? Kırk tane dairesi var. Bu adama dört tane daha teklif etsen tamam mı olur? Hele bir hediye etsen, hele bir hediye etsen, ya da bu kırk daireden tutamazsın olacaksın. Çünkü kırkında kiranla verdin ya, bu bedava gelen bir müstahap, tercih aldık mı? Nafilenin böyle fazileti var. Çünkü Allah sana korkacaktır. Farz değil. Yazık değil. Sen ne diyorsun ya Rabbi ben seni sevdiğim için. Öyle adam seni sevmez mi? Hele ki sıcak günde, günlerde ısırıyor. Güneşli günde, yoluna yolun yakın kusur bırakan, ya Rabbi'nin kusurunu çekti. Bundan bir mülkü yok. Maslarda en büyük kusurunu kusurunu Cebine takıldı. Bir de kaç kusurladı. 50 bin sene, 50 bin sene Burada 56 senelik bir ömrüm var. Onda bile gidiyorsun ya ben son senesin bekalatlarım bakalım bakalım. Ömrü bir sene nasıl geçireceğim? Nasıl geçireceğim? Nasıl geçireceğim? Ya maçlarından banko böyle bir yaş takıyor bana. Kafamda yani düşünürken şey, düşünürken mi dinlerken mi bütün şey olur. Ben de kendim konuştuğumda anladım. Mustafa diye konuşur ben onu dinlerken dinlerken ben çok etkilenen biriyim. Yani ne hoca efendilerden de böyle bir şey tutuyorum. Yaprak burada bir yaprak görürüm. Orada bir yazı görürüm, orada bir şey görürüm. Yani bana da millete vaaz edip de kendi komşu komşu gider yatar aşağı bir kutu dediğini görürüm. Ben çok iyi bunu. Onu kendim gördüğüm zaman tabii kendi konuştuğumda anlamadım. Yeni bir mana alıyorum. Başkasından duyduğum zaman farklıdır. O da bir Allah'ın. Birkaç kere böyle oluyor. Kalan zaman olsa belki o zaman yemekten içmekten çekileceğim. Dolayısıyla bölgelerin emecekliler tamamen dünyanın ekonomik tasarımlarıyla öyle istemiyor. Dolayısıyla tabii devamlı bunları düşünülmüyor. Ya, arada bir zaman takıyor tabii. Haberlersizlik mahzen, mahzendeki kalabalık ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buluşması sahibi kiramlarda nazirlerimize vesaire o arada tabii meleklerin hükümdarlığı Mevla'nın izzeti celali tecelli etmiş. Peki çıkan bir bu güne buna bizlere kadar engel olur. İnsanlarımız nedir? bu sayede Mevlana'yı kabul etmeyeyim, affetmeyeyim, affetmediğim felsefları bazıları böyle birkaç dakika sürse belki ben çok mutlu edecek. Çok az böyle bir fırsatıyor şey belki rahatsız gibi. Keşke o masayı uzatsa. Kafesin uzatsa o arada başka bir tutuyor demek ki. Adam yine normale dönüyor demiyor. Anladığıma da Şimdi bizim dünya kafamız var ya, şu anda çalışan kafamız. Bu kadar anladığıma Esas bizim kafamızda olması lazım. Allah dostlarının ulemlerin evliyanın hali gibi olması lazım. Ağlamak, durmamak, yememek, içmemek, uyumamak, etmemek, iltik yani. Şey. Tabii ki e, hakkını verecektir yani. Hepten uyumasan olmaz, hepten yemekten olmaz ama bilinci aklını uyum hakkında gitmek ve konuşmakla dönüşmek. Bilinç hakkını. Esas normali Allah dostlarının halleri. Bu dostlarının adam değil. Bir bir bizlerle birlikte nasip eyle kullar. Sabahlardan ediyorlar, vahayiyorlar, inliyorlar. Neden ahmeti, ahmeti diyor. Bir de günahları yok. Bir de salakları pek. Bu kadar da zenginle. Yine de ahmeti düşünmekten uykuları kaçıyor. Cehennemi düşünmekten uykuları kaçıyor. Biz bu cehenneme bir yalan ömer abi Cehennemi düşünmek ibadet edenlerin uykusunu kaçırdı. Uçurdu. Ben de ibadet eden bir bilgiler değil. Tabut yaptırdı onu. Adil. Adil. Ne kalıyor adama? 40 sene geceye takip edin. 40 sene geceye takip edin. Onlar adil. Gündüzü oruç. Adil. Bize adet demeyiz. Biz pazarın adetleri, yalak salak, yarım yamalak ve yine söylüyorum. Ve ölünce kadar söyleyeceğim. Abdest içinde çok yanlışlarımız var. Bu abdestten dolayı kabirde minimum melek tehlikemiz var. Ve benim müfret, yani ben mümkün mertebe kitaba hareket ediyor. Ama bu ilim öyle biz Allah kabul etti etmedi kaydıydı ki şey. onu demiyorum. Ama ne böyle taktikini söyle. Çok hızlı alıyorsunuz. Hızlı da alırken kuruyan hafif tehlikeniz var. İki de yani bir dakikada nasıl bir abdest almaktan demişsiniz ama abdest serinlemek mümkün ya. Yani yüz metre vur uykunu kaçırdı ki ya abdest. Kızıl kenarlarında bir çaprağından tut, tırnakların biraz uzun olmasında, tırnağın etinden tut, ayaklarından tut. İşte ben öyle bundan bir talep aldığını söyleyeyim. Hani dinin içindeki cüzdükler gibi. Ama bu abdestlerle bütün hikmet mi sorun? Yani ailenin arkanıza gidiyorsunuz, sırtınızı nasıl yapıyorsunuz? Bir iğne vücuda da kuruyor zaten çürük kaldın. Abdestin olmadı, namazın olmadı, bu ne olacak yani bu Kabir azabını istediği bir abdest meselesinde. Kıyamet meselesinde. Üzerine itiraz çıkartmak meselesinde. Bunları bir düşündüğü zaman insan yani Ebu Allah'ın böyle bir şey seviyesi kadar ağlıyor. Cehennem tehlikesini. Bizim farz vacibimiz bile doğru değil. Farz namazda kıldığımız namazın tabiri erkeğini bile doğru değil. Tek başına kılarsın peki. İmama uyarsak biraz bir şey yok. E imamınki de bir adam tutamıyor. Bazı cami imamlarında da tazilerden kesinlikle yok. Senelerce biz bunun üzerine durduk yani. Böyle rükudan kalkıp rahat durmadan hamile ediyor. Ne oldu? Onun için takma imam aramak meselesi, takma bir alimin arkasında kılma meselesi vesaire. O benlik yok bizim. Eskiden her mahallede, her camide vardı böyle alimler. Mahallede. Yapma teşekkürleri. Ya Hazreti Halebi gibi adam. Nerede olacaktı? Hafızların imamıydı. Halebi ne yaptı? Halebi sahil Halebi dedi. Tamam İslam'ın imamıydı Hazreti Halebi. Rahmetullahi aleyh rahmetullah. Nerede bir zaten? Yüzünü asmanlı, yüzü peşeyle camiye gelinmiş, peşeyle gidermiş, kimseyi görmezmiş, kimse onu görmezmiş. Her abdestle namazda konu değiştirilmiş. Efendim, ne demek? Bugün imamlar on gün bir tane kıldırır Allah'ın güvenliğinden. Bugün sağlam diyor adam yani. Müslüsüne adamım dedi. Ona bakıyorsan hala benim gibi sağlam değil de. O benim gibi sağlam değil. E şimdi olabilir ama kardeşim ne olursa olsun Müslüman arkana cemaat alıyorsun. Yine bizim cabıza ambenin harika olabilir, gelen misafir olabilir, dört mecada göre bulmak lazım. Efendim, hani önemli işleri biraz daha mı? Biliyorum. Ama şimdi imam hatibini söylesen, Tabii. Bir hakimde de hiç bilmiyor. Hiç. Sıfırın altında yüz derece. Hiç bilmiyor. İlahiyatta hiç bilmiyor. Adam oradan mezun olsa çıkacaksa şöyle bir öğrendiklerinden adamı bir imtihanı verir. Bütün için imtihan edecek. Biz bunu yaptık. E, bizim çok hassas olduğumuz birçok konu abdestte, taharette, namazda, tadı evrende hiçbirinin aklında ve hadis bize bilecek konu yok yani. Ama kendini yetiştirdiği de güzel bir başka. Kendini dışarıdan yetiştirdiği de başka. Ama ben de aldığı bu kadar programı. Durum bu bütün yani. Kırklıktanız. Kuraklıktanız. Aliminiz aynı. Takma talimiz daha. Arkasına kılınıp da aynı peygamberin arkasına kılınmış gibidir. O zaman Hazretleri gibi Hazreti Efendi'nin, Hazreti Efendi Hazretleri'nin dedikleri gibi sevgiler bugünün arkasında olan peygamberin arkasında kılmış gibidir falan. Böyle bir insanlar Arap söylenmez. Ama nefillerimden yetiştirsin. Amin. Takva aldım. İkimiz var. Yani ne demek istiyorum? Arkadaş hesabımız uzun sürer. Arkadaş hesabımız 50 bin seneyle bulabilir, boynayabiliriz. 50 bin sene hesap ne demek biliyor musun? Cehennemin sınırı yılın daha iyi demek. Daha iyi olmaz ama insan bunaldığı dönemde de gözü bir şey görmez. Allah bize onu adam etmesin. Yani böyle binalar bunlar. Ateş sende olsa az sizi cehenneme kalamak edelim. Siz üstü burada güvenler olacak. Onun için Kıbrıslar bize noktalarımızı yeniden müsaade. Kefaya olacak, yine gayet Ne müjdeleri var? Şuna ki abdestinde sıkıntı varsa, veda edin bunun kötü varsa, tamam. Yok. Bu abdest bir güce şey olmadı. Bu abdest güzeldi, yıkın, yıkın, yıkın. Kaybol Çok detay var. O kadar abdest. Bütün risaleti. Yani o da bütün abdestin içinde. Bakın bunları okuyun. Ben de ne Ondan sonra amel edelim inşallah için. Amel mevkimine tevkif bulunuyoruz. Allah'ımdır hocam Şehrullah. Recep benim ayımdır buyurdu. Kendine takdir etti. Kendine izafet buyurdu. Teklif için yani şereflendirme için. Bütün şeyler benim ama Recep benim ayım. Bütün camiler Allah'ın Kabe benim ayım. Bütün develer Allah'ın. Nazatullah. Kale Aleyhisselam'a kayadan çıkarılan deve Allah'ın devi. Allah Teala'nın böyle neleri var? Kendisine ibadet ettiği, haksız buyurdu. aylar, günler, binalar, yerler, nasıl bir buyurduğumuz? Mescitler Allah'ın evleri. Her yer Allah'ın da burada öldü. Oraya girmek, buraya da girmez. Ama tekrar ne eder? Söz yağdırır, ruh yağdırır. Onun için şimdi yarın doğru tutarsanız, öbür günde tutarsanız, bunu da biraz tekrarlarsanız, 900 sene ibadetle efendim 3600'e tekabül eder, 3600 sene bir ibadet içeri içeride torbayı deldirmeden e başka günahlar istemeden de onları ne yaparsınız? Ahirete kadar götürürsünüz. O da ayrı bir O da ayrı. Çünkü bazı günahlar ne yapıyor? Bazı amelleri cevaplarını da bozdurma tehlikesi olabilir. Ama mesela şartlardan sonra La la la Allah söylersin görev dedi. Ben görev dedik mi? Dediniz mi? Tamam. Yo. Şey, bizim müezzin efendi bu okudum son gün. Size de arada ne okuyacağınızı talim için söylüyor. Birazdan sen de okuyacaksın. İmam gibi değil ki diyor. İmam olsa imamın okudun sana kayır. Ama böyle değil. Bunu sen de okuyacaksın. Bunu mesela, bunu bir daha Bazı amellerde böyle fark o farklı amelleri de ben çok dikkat ediyorum. Çünkü neden? Neden için? Bu amel hakkında diyor ki neden yok da bir güzel bir rengi çok güzel geliyor. Şey Şimdi bu koca bunu söyleyeyim sabah namazına sonra söylüyoruz bu ülkede bunu. Yani bu ayağını kıpırdatmadan. Bunun da müjdesini almak için ne o? Böyle tane ilgili. Şey. Ayağı yani namaz ağzını bozmamış olacak. Namazı bitirdin mi? Hani hocam hani benim parmaklarım çok zorlanıyor işte zaten sağ ayağını tutmaktan zaten canım çıkıyor Ama iki on taneyi bir yere kadar ama mevzunu takip etmek zorunda değilsin. Sen de gibi biraz daha hızlı takip Ayağının şeklini bozmazsan bu müjdelerde sen müjdesi var bunun. Ama bir müjdesine de o gün ne günah isterse istesin, hiçbir günah onun cevabını kızdıramazdın. Bak ne günah isterse istesin. Ancak Allah'a ortak yaparsın. Şimdi çok ince bir mesele. Belki bu sabahtan ben bunu yani biliyorum. En zor zamanında artık ben de bile onu söylüyorum. Çünkü neden? Bunun içinde ne amellerimiz olabilir? Ama onları zikrettirecek, iptal ettirecek günahlarımız var yani. Bunu. Ama bu, bunun çünkü bugün, en azından bugün bu kurtarsın. Neden? Allah kurtarmıyor mu? Müslüman ortaklaşmadığımıza göre onun dışında da hiçbir günah bulunmaz demek. Bu yüzden onun günahı birkaç, birkaç müze daha var. Şu anda bu aklıma geldi. O günün tüm günah ona yetişemez. Ama hiçbir günah. Anladınız siz bana günahları kaldırmayın. Günahları kaldırmayın. Hayır ya. Doğru olmadı. Doğru olmadıktan sonra ne yaptıysan onun sevabını Yazılan, yazılan ne oluyor. Arkadaşlar o günün karşılığında orada onun temsilcisi böyle helal İntihar geldi. Ondan sonra şu kadar hakeme, on hakeme, on kendini sürüyor vesaire. Bu diğer bütün günahlar o günü tekrar ilginçse bile şiddet hizmetine göre sadece o kaldıysa o günün kaydasını kahretse o gün kurtarmışsa Tabii. Tabii. On hakeme var, on kendini sürüyor. Çok bilgi getirdi. Hep amel sahne gayret edeceğiz. Tam ayılarına girdik, mevsimlerine girdik, günlerine girdik. Biz de Allah'ı o zaman Amelden başka kurtaracağımız bir şey yoktur. Bizim durumumuz ancak iman ondan sonra amel sahne. Bu arada da en çok yapmamız gereken tövbe istiyorsan, bu meşhur tövbe ayıdır. Cenab-ı Allah'ın Allah tövbe kısa bir sefer. Recep Şerif'te tövbe ayı girmişken, Recep ayı Allah'ın ayıdır, tevbe ayıdır, tevbe ayının helali gelinmiştir. Rakûd ârilettir zavallâhî. O ayda Allah'tan af isteyenlere müjdeler olsun. Cibril böyle iddia ediyor. Cibril ayetleri onun için itibar edin. Şimdi ben ben faziletli amelleri e, önümüzdeki cumartesiyle hatta hatta bırakacağım. Burada da herkes hakkında bu gecenin amelini kabul edip söyleyeceğim. Ondan sonra Rabbim yalnız iktidarla ilgili bir şey başladığım için ben hiç bile bugün ben de unuttum yani. Ne yapacağız bunu bir daha? Öyle yapacağız da yani. Subhanel Hayül Kayyum yüz kere. Onu demedim. Öğle hükmünde arası okuyacaksınız. Efendim, Yok biliyor mu? Bilmediğinden mi? Sayfasını söyleyeceğim size bir baktı. Sayfadan 231. Evet bunu Recep ayında istifade tek takım Ekber oluyor istiğfar diyeceğim hocam. Recep ayında insan çok alışkıyım. Ennellâh Teala bir kulli senatın muhtedam bilenler. Hem sen başı cehennemden alacaksın. Ramazan gibi. Gece gündüz, gece gündüz, bir ay boyunca her saat taraf tatil. Erken de kurmalı. Onu isteyen dört gelirse telefon aldım. Devamlı istihbar veremedim. Ama siz dersiniz hoca verir. Ben devamlı istihbar Nasıl dedim ben. Bir özellikle söyleyeyim abi. Bu öğlen günü arasında okuyorum. Yedi kere okuyorum. Ama bir kere de olsa bir kere de mesela tutmayın. Ee, yani bazıları yedi kere vaktiniz kalmaz. Recep-i Kerim kitabın yanınızdan ayrılmasın. Recep ayı girdi, belki cumartesi söyleyeceğim. Hatta bakın faziletlerin sayfalarını söylüyorum. Bu günahların zikirle yanınızda olsun, bir çantanız olsun, işe giderken gelirken. Çünkü bir çantanız olur. O çantada Recep şey kitabını koyarsın. Elbette ki Şaban kitabını koyarsın. Ve Recep ayında istihbarat umursudur. Kurtaran istihbarat benim yazdıklarımdan. Hazreti Bekir Hazretlerinden. Kurtarıcı istihbarat. İstersen günlük bölümünü her gün oku, istersen ben her şeyi okuyamıyorum. Oturduğum zaman bir saatte efendim bir kadın tümüyle okuyayım. Öyle bir istihbarlı okuyayım. Evin ocağın, çoluğun, çocuğun hem tersi çalışanların bile kurtulur. Çok acayip şey valla onun. Acı kurtlanan istihbarlar, istihbaratı müdürce. Öğretmenimizde olsun, küçük değil. Çantanızda olsun. İstihbar bir tanesi. Ben istihbarı zahmetine ne kadar ilgili istihbarlar var. Ne bölümler var, ne bilgiler var. Ne olacaksın? Kadınlar iki kilo makyaj malzemesi takıyor ya. Bir kilo, iki kilo makyaj malzemesi. Biri de bu bozulduğu bir yerleri hemen orayı düzeltmeye uğraşıyor. Hemen gidiyorlar bir yere, bu çantayı çıkarıyorlar, orası bakmış, burası bakmış. Neyse, öyle uğraşıyor ya, o birkaç ne birkaç, o artık. Hazreden de Allah'a rahmet olsun bu kadınlar geldi, bu kadar kiloluk mekker malzemesi, kendisinde kesiyorlar. Bakalım şu arabada nerede denk gelirse, ikide bir bakım yapıyorlar kendilerine. Siz de bir yüzde dikkat açayım da, pantolonla kıldığınız zaman mekbu olur. Hadi beraber. Nereden tutacak ya? Tuttuğumuz yok, evde kalıyor. Pantolonla, bir pantolonla kıldığın yemek elde istemiyor o Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Yüzünün altına geçtim birazdan. Kalkıda kütleler var. Takmini etekli bir kütleler. Mübarek adam. Başkanı çıkıp efendim göre kütleler seni kapatacaktı. E senin tam zamanı kalkanın üstüne tutacaktı ya. Peygamberle minnet ettim. Kütleyin kurtulur. Efendim bugün yüzünü geçtim yüzünün altına. Yani teyze yaptığın zaman kalkandan çıkan şimdi kalkanı böyle. Tekettür ya. Tekettür. Sakın avret tamam anladım pantolonu var. Benim içim gözükmüyor. İçim gözükmüyor ama e, çektim gözüküyor. Bütün çekimleri de anlatmak lazım ya. Ne var Ne yok ortada ya. Oradan kalsa eski kalsa görecek ya. Onu şöyle etkiler ya şimdi ya. Bunlar bazı eksik olsa bile ben Allah amele göre gidiyoruz ki. Bebekten var, sporken var, her türlü insanlık var. Ben de bekleyici. Anlam yani şimdi bu kadar pantolon zaten kalacak. Teknikenin yerine kötülüğü ya. E, bizim kötü ya. Bu pantolonla nasıl yemek yiyorsun? Ben sormadım bile. O zaman lastikli yaptım zorunda kaldım. E, neden? E, şimdi lastiği de tamam sağdan soldan ikine müdahale ediyoruz. İki kilo veriyorsun, iki kilo veriyorsun. Ben işte kadar söz olduğumu anlattım ya. İki kilo veriyorum. İki de bir kilo şey veriyorum kuralım. E bu tamam iyi ki ne oldu? Çünkü ben anlamadım yani. Bu kadar bu bağlamda şöyle yaptırdım elektrikli lastikler koydum sağına soluna. 3-5 kilo olmasa da fark etmedi yani. Ondan yani hiçbir şey de rahat etme ama ben tak. Verip de bana dedi, arabadan kazansın ilgini kilodan yap. Resulullah efendisi bu sallallahu aleyhi ve sellem. Arabadan efendisi dedi ki, Kârat efendi diyordu bunu. Düşünmüş ki. Ama ben rahat ediyorum yani hani. Hiçbir anlamadım. Hep de sallar ne gibi? Sallar diyor musun bu? Sorgular diyor mu? Ne yalan var? Hemen ama adam. Evden oldu, gezi mi diyen diyordu. Hemen davranıyorsun. Tamam. Yani dağıttık meselesini. İbadette kolaylık olsun. İki tane bir cübbe. Size güzel bir çanta. Hadi içinde bir oyuncacık kumaştan bir cübbe. Çok güzel. Onlar var da eskiden kim bilmiyorum adını okumak Bunu güvenmedi bazıları. Çünkü efendinin yanına gelirken dikkat gelmemek için ben anlardım ben onları yani. O, o da inanmayanlar böyle bilen. Bu da ne yapıyor? Hayatına da beğenmiyorlar. Ama ağzıma da bir şey çıktı. Böyle mi? Ondan sonra içine de bir tane bir tane bir koy. Bir tane bir kızanları koy. Ee, bir birkaç kitap koy. Yoksa ne kadar oldu zaman? Aynı kadar gelip içeri bir bakım kızan vardı. Sonra ben için de hareket ediyor. Peki sen öğlen için hareket ettin etkileyetten? İspatın. Üstlerinde de bu kitap yanında olmazsa kaçırırsın. Kaçırmamak için Tayvan'da bulundu. Sayda 270 tane kısa, 270 Türkiye'deki hocam استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه قربة عبد ظالم لنفسه لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا ملكا ولا حياة ولا نصرا حتى ما ناصر بك نفسها فإذن الله عبدك الله توقع بحكم ملك الله عندما تذكر بك الله Devlet ben dünyasında zulmettiğim, elimden bir gelmez. ben de temin edemem, cevabımı def edemem. Ölmemek elimden gelmez, yaşamak elimden gelmez. E, dirilmek elimden gelmez. Kendimi diriltmek elimden gelmez. Diriltmemek, kaybetmek elimden gelmez. Benden aciz bir şey yok ya Rabbi. İnsan kadar aciz bir şey. Kendimiz çekildi, kul gibi. Kendimizi tutuyoruz ya. Kendimizi tutuyoruz ya. Kendimizi tutuyoruz ya. Geleceğe de bu Geçen bir adam işte Hindistan'da bulmuşlar. 167 yaşında dediler. Orada yalnız olmuş 176 yaşındaymış. Ondan 10 senede kafasını kazandı. 176 yaşında. Resmini de gördüm. 176 böyle. Evet. Yani Neyin sevgisinin yoğunluğunda pislik içinde ne tutuluyor? Biz de temizlikten öleceğiz yani. İki dakikada insanıyoruz. Biz zaten şöyle, denizlerde bunu konuşuyoruz. Herkes alıştığı yerde geçsin yani. Böyle alıştığı yerde yemeğin gerek yapmayın. Bunu orada alıştık mesela. Bizim için orada biz de bir saat içinde tutalım. Bunlar temiz bir yere gelirsen ben ölür yani. Öyle değil mi? Diyorum ya herkes alıştığı yerde. Yani İslam'a uygun zaten bizim alışkanlıklarımız bizde sorun yok. Niye ki sözde kendini tapon birine almış? Ne olacak? Esma'yı unuttuğu adam. Ne Ya kardeşim, senin unutacak bak. Ama yazana yazana bakalım seni unutmaya da geldi alakalı. Sen döndüğü anda bir anda gücümüzü mezar etsin. O zaman bizden aziz olur mu? Bizden bir tepesine bizden gelin var mı? Bizim kendi adamız var burada. Hangi eline gidip? Bir de de tepesine gidip. Bir de de tepesine gidip. Hayvan yani gözden dört bölücek kadar dair. Sen diyorsun ben bunu üç istersen üç istersen bırakırım. Yani ne kadar sen güçlüyüm sürdürür kendine geliyor ve o güçlüğe de ne kadar gayet senin gözünün önünde. Yani ne kadar hayatı seninle imkanı Yani bunu sana direnme gücü var mı? Zaten parmağın sürüp çok sesini tutup yani. Parmağın arasında dört bir Bir de ilerisi satılmış ya. Şey dedi. Galata Kutsu'yla, Kadısı'yla. Yüzde yüz garantili denen dönemi tepkili bir almış, tek yüzde bitirmiş. İki o de gideceğinde bizim pirelerdikten biri takıyor. Bir uzun kalan çocuktan tutuşturma. Ya yine dönüş garantiliydi. Yani seni garantili. Ne yaptı dönüş demiş, nasıl tutuşturmadı? Benim kulağımız, ulan kulağımız, kulağımızı mı aldı? Bir yer alıp şey demiş, kulağımız yapıyor. Dedim ki sen, kulağımızı tutamıyoruz, sen neyi sormadın ya? You know, somebody beating up on his job, but you have to do that. Irlandan is only one of the parts of the head of the How did that happen? Irlanda is one of the things that two hundred is the government. You know what the number that is here? Then try to cotton the best people to the bad vision for a thing that is here. And there are surrounding in the sun that is good. But this is an Indian also found on the same. Selamat manifestasi ini. Kita kena sama jenis tujuan lagi. Allah mungkin darah terang. Saya tengok Nagaman. Sekarang Allah tujuan. Oh, tujuan jadi zaman dan yang hidup. Ada waktu yang sana. Maka waktu itu cerah itu. Maka beri kita kepada aku. Ya, bukan kepada aku. Yang kita punya jalan. Mesti kuat. Ya, kan? getirebilirim, ne zarar götürebilirim, ne önlemek istesem gücüm yeter, ne yaşamak istesem gücüm yeter. Yani ahirette böyle, girin bakalım dendiği zaman erkek kalkacak. Ben kalayım gelmeyeyim, böyle Direniş yok. İşte o anlayıcısı bana verir. O kulun efendim, o e, efendim, Arap'ın bulunan manzaretiyle, tevbetiyle tevbe edin. Böyle olmalıdır. Lütfen yaparsanız, Recep ayında Şaban Ramazan'da da var. Allah Teala e, o kişinin sağındaki solundaki meleklere vahiy ediyor. E, hemen o anda Afriku seyyiatin divan sevdiğin amel defterinde bu kurumun ne kadar kötülük varsa hepsini bütün bütün kulun düşer. Onun için bunu bakın 271. sayfada bu gazeteden de 607 kere müdürün kazağı olsun. Yarın öğleden sonra Cumhurbaşkanı öğretmeni gelmişti. Böylece istirham tövbeyi akıl alıp imkanlara bakmam. Ben elim kadarım Bu mübarek dedi. Yani ee, şunu denetim ki Pazar günü seni ben Recep'in ilk gecesi hakkında yani geçen seneyi Çarşambaya bağlayan e, gece hakkında olan hadisler kadar Pazar günü zaten ben bir sözü. Birinci bir çok belirtildi. Pazar gecesi hakkında tek rivayet nerede bulabiliyoruz? Abdülkadir Ceylan Hazretleri'nin hünnetinde bulabiliyoruz. Ondan adam ondan sonra nakilcileri bulabiliyor? Yani geriye gittiğimizde hemen hemen ilk kaynak oraya geliyor. Abdülkadir Ceylan'ı radıyallahu anh yetmiyor mu bugün? Ooo evliyanın reisi, hünnyanın da reisi. O rivayetleri çok kuvvetli değil muhtemel. O zaman şunu demek istiyorum. Bulgar'ın ilk gecesinin onun için nasıl demediğini unuttum. Sonra da çok üzüldüm. Kaçırmayınca kokun istedim sonra. Hepinizin bir kere Ankara'ya hayat olabilecekler. Dünyaların geri çevrilmediği ilk gecenin birincisi gece bir ilk gecesiydi. Geçen sadece aslında. Yüzde yüz reklam diyordu yani. Allah'tan nasip etti diyorum. Bizi de ilk kısım Allah şahit dedim ben bunlara tam vaktinde diyemedim. Sıradan dedim belki bazılarından tutamadım. Sizi de taktım çoğunuz, çocuğunuz kıyamete kadar neslinizin bu yolda yaşayıp ölmesine kadar dökek. Amin. Ne yapayım? Ben size de kıyamadan tahtada kabul eder. Yoksa kendini düşünsen kim gerek kadar? Kendisi bir kardeş olduk biz. Anlayıp düşünüyoruz birbirimizi de. Bizim ne yapayım hayatımızda? Başka türlü. Mücadelemiz öteki olacak inşallah. Onun için yalnız e, Vedat Gecesi hakkında e, Abdülkadir Geylani Hazretlerimiz Kudüs'ün sırrı o an ediyor hadis-i şeriflerde e, bir hadis-i şerif almışsınızda Zaten hulu diye başlıyor ben öyle yapıyorum. Enes'in ama hakikaten öyle yapıyor. Paralel ah, cevap ediyor. Zaten hulu Sakın kafir olmayın. Hani evlenir öyle bir madde ediyorlar göre. Yedek ayının ilk vazifesinden gafil olmayın. Yani evet, nedir? Seninle aslında o gece leyleten Osmanlı buna çok itibar etmiş. Benim tahminim Eskiden Genel Hazretleri'nin kaynaklarına itibar ettiklerinden. Yani bunu diğer İslam alemi bu kadar bilmez. Yani Arap aleminde bu gece gecesi bu kadar bilim bir kadar hakkı bilir bu o kadar bilmiyor. Yani ben şey, malikilerin kitaplarını onların da usullerinde de bilmiyorum. Acayip bir şey. Osmanlı ecdadımızın e, itibar ettiklerinde ama e, kimse bir bak gözünde e, teorisi yani Atatürk'te Recep'in gecesi e, katılması lazım. Hatta senede 14 gece yardım verdim. Recep kitabımızın e, efendim 84, 85, 86 Anadolu gelmedi. Gecenin günüyle başlar olmadı oluyor. Bazısı da güne arada bir gün. Bu gece denk var tabii. Bunların bir takım yapmak lazım. Bu gecelere mutlaka milleti uyandırmak lazım. Şimdi bunu herkes biliyor. Ama tabii çarşambaya bağlayan da milletin hiç bildiğini. Ha? Hiçbir e, televizyonlarda bizim de sınıftakiler de onlarda kurda bulma. Hiçbirinde böyle bir gecesiyle cebim bu gece tümünü bulsun. Yani bu kadar insan kaçırıyor. Fazileti kaçırıyor yani. bu Duacı kesin kabul olacak dediği kaçırıyor yani. Ben bunu kullanıyorum diyor. Ama ben elimden geldiği kadar kullanacak hani diyor. Öyle ameliyatın bu öyle bir gecedir ki istenmeyen melahat edilerle tabana. Melekler ona ne istiyorlar? Bu gece nasıl meleklerle tanışsak e, ne daha etmedi, ne neden hazırları söylerdi. Biraz manası olur. Yani ben bakmışlardım. Bombardiste şu demek, yani insanların ahiret tarafından rağbet edildiği, heveslediği, kazanmak isteyeceği mükafatlar dedi. Yani rağbet edilecektir. Ne demek insan altına rağbet edildi, mükafat, zümrüde, yargıta, maddi menfaatli şeylere rağbet edilir. Ve bizim ülkede tenabüzün mütenabüsü. Rağbet edenler esas buna rağbet etti. Yani bu gecenin kazançlarına rağbet etti. Onun namazları, ibadetleri vesaire. Şimdi bir mevcut okuyacaklar bile Sevgiler komünistler bile adını öğrenmiş. Değil mi? Ya bize Taksim'e izin verin diyorlar mesela. Pekin'den de diyorlar. Ne kızısı ya? <laughs> Allah. Ne kadar yaptı bizim bu işleri ya? Diyor ki rezalet diyor bana. Bir tane solcu biri var o şeyleri gelenlerden. O çok bir rezalet denk geldi diyor yani. Ona diyor ki e, rezalet denk geldi siz de rezalet diyor. Arap çocuğu iki geldi. Kar erkek kancı buyuramadı rezalet. İstediğine ben oraya gayetler bulmalısın ya. Ya bu sefer denk geldi tabii. Hep öyle gelmiyor ama. Düşünen yok ulan sen rezalet gecesi bu gece gece bir tövbe edeyim, bir bütün abdesti alayım. Bu Allah'a döneyim, dedim yarın ölürüm, öldürdüm, ölürüm. Kendine göre kendi içine hareketler konuşuyor Mubarak İslam'da. Mevla'nın kendi önlerine bak. Sırı gece gecenin üstte bir göktiği Bu gecenin yani üçte bir şimdi çok kısa gecelere, yüzde dördün yirmi gecelere düştü. E, ee, Akşamda sekiz on gece oldu. Bu araya sadece üçte bölüm şu anda kaç? uçak saat doğru mu? He? Hani yok ya öyle durursa sabahlara doldurum ben on, on diye. Hemen tamam. Ben birden çalışıp bir konuya nasıl oluyor? Gecenin üstüne biri geçtiği zaman Yani sindikasyon öyle diyorsun. Bence, bence de bir şey de bulunmaz mı? 8'den 4 arası kaç saat? He? He? 8 saat. İşte bu. 2 saat. Sarmış. Tam tam doğru. 11 götü diyelim. Bu saatte böyle kutu dinleriz ama. Benim öyle değil. Göklerde, yerlerde bir melek kalmış. tüm hayatlarını onun icabetine havale. Her icabı ve hep ayarında kaplı. Gökte yerde ne kadar melek var? Kur'an adresin bile. Sıfır okuttursun. Rabbuna ve Rabbun melek Meleklerin Rabbi ruhun cibrilini. Musa Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a gelişti de dedi ki ne kadar melek var? Dedi benim görmediğim melekler var. telaffuktan kalıyor. Öyle melekler var, böyle bazen işte bir gece yiyor, dünya yiyor, havaya tutuyorlar, bir kere duyuyorum da bir cemaatten çıkıp dünyayı yapıyor. Hiç görmüyorum, bunca gittim. Dağları gördüm. Yani 30, 12 bin, 12 bin, 12 bin dolar meleklerde, 12 bin dolar. Bunların her birine kadar bunların 12 bin bölüm her birinin ne kadar olduğunu kendine alıştan bakabilir edildi. Yani bana yardımcını da Rabbine illa bu. Rabbinin ordularını en çok kendisi bilir. Demek ki Zerre Aleyhisselam da bilmez mi kendisi? Bu kadar melek ne hakkında tavrına nasıl? Biz orada 10 bin, 20 bin, 50 bin kişi girişince taraf olanında ne oluyoruz? tutuyoruz. Ondan sonra itiyoruz, korkutuyoruz, birbirimizle başlayacağız yani. Ama bütün melekler orada toplanır, bir tane melek öbürüne sürüsün diyoruz. Çünkü melekler nurdan varlıklardır. Bütün melekler sürekler mı? Çünkü onlar istedikleri zaman köyleri toplayacak kadar kişi yapıyorlar. İstedikleri zaman da parça kutu kadar tutup olabiliyorlar. Tabii o yine şey bakımından terse gözü dediği zaman onun bir doldurduğu yerler. Düşmediği zaman da ne oluyor? Nuraniyete ilhak oluyor. Nuraniyet olunca ne demek? Işık işte. Bu ölçediği kadar ışık da hiç ışık olduğun ışıktan efendim yer yapayıp da rastlıyor olmamış. Hadi sayıda toplanırlar. Hep tanıdığında Teala'nın ihtiyacı. Allah Teala'dan onlara bir tecelli buyurur artık. Allah'a sıra bıraktırıyor. Dünyadaki gece ve bu melaketi senin muhabbeti. Ey benim meleklerim isteyin benden ne diyecekseniz bu gece veriyor. Meleklere bir kapı açtı. وَيَقُولُونَ Melekler de derler ki عندنا هذا günahı Melekler ne istesin? Meleklerden evlenemeyen yok ki. Benden dua ediyorlar ya işte. Hayırlı ödün kullar o cezanı falan. Çocuğu olmayan yok ki. Böyle bir ihtiyacı olan yok ki. Dua edin. Fakir olan yok ki. Hasta olan yok ki. Meleklerin hiçbir ihtiyacı var mı? Sırf Allah'ın zikriyle meşgul. Bu da bizim için akıtıyor. Devamlı bizim için istiyorlar. Ama bir adam yok. Sen farz namazı cemaatle kılsan, kıldıktan sonra da yerinde otursan, sen aksetini bozmadıkça, o yoldan kalkmadıkça Allah'ım azrıyla Allah'ım Allah'ım Ya Rabbi bu kulunu affet, Ya Rabbi bu kulunu hizmet et diye hem de en sakın hadis bu, en sakın. Senin kendin için beni affet bin kat daha tehlikeli günahsız melekler sen namaz kıldığın yerden kalkana kadar Ya Rabbi affet diye oldu. Şimdi sende günah kalır mı? Hayır. Namaza ona göre vakitli gitmek lazım. Bakacak da ortaya zikirler var, tesbihler, bir e, kanunları ne kurdu? Özellikle kendi yapacak ama taklit akıl gibi yok. Onun için iman ediyor sana oturmuyor mu? O arada yine ne kadar meleğin duasını alıyor. Yoktan kulanlar ve adam kırmızı selam vermeden bacağını yerine kalkıyor. Ben gördüm yerine kalktı sola yarıda yedim adam. Acelesi yok. Ne diyorsun ya? Allah bir melek de diyecek ya bunlara yapmamak ihtiyacı yok ya. Ya biz bir tane melek kuyruk yapıyor. Melek sana dua edin ya Rabbi Rabbim affet benden de bu okuyor ya. İlk dua et namazın kabul oldu mu acaba? Melek suratıma mı çarptı? Kabul mü ettirdin? Nasıl sorarsın bir öncün benzer söylesin. Şimdi onlar kalkan mı var? Cenaze gibi olduğu mu? Kabul ediyor. Kabul ediyor. Para, kır, bizim işlerimiz var ya. Ne edersiniz ya? Orada böyle kırık tuttu. Başka bir şey yok. Yani bizim hayvanlara şey diyoruz ya, bazı biz bakıyoruz ya hayvan işte kırıyor, döküyor ya geri getiriyor böyle. Aynı şey gibi. Ne anlatın ki kavuk için bilmem ne. Diyorlar bir yere her tarafı git kap içersin ki herkese bir kap. Allah'ın tanrısı. Onu alırken seni hep söyledi yani. Sekizinci hükümetler de yemiş koyma ağzı. Bir vurdu mu bana, bütün herkesin tırnak var yani. Ne kırıyorsun dedi. Ben senin gibi ayağımda ondan bekliyorum. Kıyamadın duruyorsun, kırıyorsun, kırıyorsun, getiriyorsun yani. Bana verdin yani. Devletten söyletmekten beter yani senin benim durumum. Benim benim durumum. Allah Allah. Ayıp ya. O yana bak, bu yana bak. Namazın içinde bari önüne bak. O da yok. Namazın içinde de hadi olacak bak. Tamam, önünde gitti. Hadi kanda gitti. Kanda gitti, sonunda gitti. Elbette tek başına Tek bir odada kuruyor. sen ya. Yine bir kuruyor. Ya ben bir bir tekrar senelik gidip ben bir şey yok. Bu ne bir şey yok. Bu bir şey yok. Yemin ediyorum adamlar diyor biliyor musun? Ya ben diyor. Bir şey yok diyor ya. Bu filmin orası yanlış diyor ya. Şimdi bu kızın o filmin içinde oturuyor. Ama namazdaki bitik farklı. Şeytan bitik. Şeytan değil ki kenara bir tek şey öldü diyor yani. Ucu koptu diyor oradan, ipi koptu diyor. Yani ip attı diyor oradan. Bir tane bak diyor, bak oradan. Bak dedim, onun tabii öpü peyk arasında böyle şey yapıyor. Eller daha. Elleme Ne var. Ona bakıyor. Ne var? Hani geçen gün onu diyene gittin et görüyorsun. Ya kim neleri bırak? Niye bakacaksın? Kırk senelik karısını kura kura takmaz, namaz önünden geçer. Ya kardeşim, ne kadar Meryem illa şeytanın yürü Onun için bizim için Allah onları beğenmiyoruz, onlar sorumlu değil. Biz bu kadar sorumluluk altında ya biraz Allah aşkına zıkkını et, zıkkını et. Allah'ın huzuruna geldim kardeşim. Bu çıkkan ya bir takım. Ya da bir rekat tek dakikada duruyorsun. Zaten sanki de sen İmam-ı Azam'sın bir rekat hakkını yapıyorsun. Yani zaten uzun kılmıyordun ki. Ama gel gelin, ama onun için rabıta, rabıta, rabıta. Onun için tarikat tasavvuf. Çünkü tasavvuf, tarikat, rabıta dikkatle çocuk istiyor. Evliya Allah ve Esratıyla Allah'a. Bak onu anlamazsan namazda huzur hep bulamazsın. Şimdi diyor ki namazın dışındaki rabıta namazdaki Allah'ın garantini kurmanın halıdır. Yani sen kendini değilsin. Kendin ne demek? Kendin demek tecrübeli, bir insan 40 defa deneyim yaptıktan sonra esas imtihana giriyor. Veya bir şeyi e, insanlara gösteri yapıyor. Onu öyle yapmanı çok defa deniyor. İşte sen Evliya Allah'ın rabıtasıyla namazın dışında mesul olan namaza durdun mu Allah'ın istikakı sende çıkar. Nasıl olur? Ama sen namazın dışında zaten sen vatanlık adamsın. İki de korkurup da bir Allah'a düşüneyim, Evliya Allah'ın huzurundayım diye düşüneyim. Böyle bir şey kendini mi? Sözünü mü? Yani hiç yapmada, Hiç namada biraz girmek nasıl bir intibatı şey kuracaksın sen? Onun intibatları ne tutacaksın? Onun için mukaddimelerin yok yani. Tasavvufsuz bu kusmu kazanmak mümkün değil. Tarikat defteri, rabıta, murakabe. Ondan sonra namaza bir durursunsa namazı namaz olur. O da ayrı. Ondan sonra da ondan da sığınabilirsin. İlerlersin, geri dönersin. Kul illa bir sen şey kalkar. Hikmet takdir bir yoktur. Gelmesin. Allah Allah. Bu kadar bizi bir yerde bitirmiyorlar. Bu kadar bize bir daha bitirmiyorlar. Bu kadar bize bir daha da bitirmiyorlar. Mümkün olduğum şuralar gecesinde bu kadar rahmet edilecek cennetler, nimetler, mükafatlar, sayısız dünya nimetleri ve sayısız istekler, dertler, muratlar, tabiatlar, ihtiyaçlar, mektub alemi sıkıntılar ve e, hepimizin taleplerimiz var. Ama Allah'ım ben kendim adıma ve bu cemaat ve sevdiklerim adına beni dinleyenler, Allah için sevenler, Allah için sevenler ve uzaklardan dinleyenler adına Allah'ım senden buna Rabbi sana tam yönelimin bir kritikli olacağını Amin ya Rabbi. Sen bize onu ver ondan sonrasına yürüdür. Ondan sana tam yönelen bir kritikli. Sen bizi öyle ya Rabbi. Amin. Kur'an-ı Kerim'de Ebbaz ini tidak dijaga Tidak berubah ayat kau. Bukan dikau dimuri. Tidak pun. Bukan dikau dimuri. Jangan pun kumukin. Orang yang pun kumukin. Tidak ya, kita membahas dengan masalah kekawar. Dan bukan dinasih. Bukan kekawar. Ini pun harus kita dalam ayat. Allah yang ya Rabbi. Ini juga dari Allah. onun ibadetine abdestle, gusüle, aşarete, temizliğe, namaza durmadan evvel bize gitmek ver yani. Senin yüzünde dikileceğimizi bize tatbik ver yani. Şehretin 50 bin sene kıyamına muadil getir yani. Öyle namazlar nasip etsin. Mahzen iki rekat namaz kazanmayalım. Öyle geçsin ya Rabbi. Öyle geçsin ya Rabbi. Amin Allah'ımı sen ya ala seyyidina Muhammedun ve ala amin ve sahibi. Habibin salavatlarını hürmetin. Onları reddetmezsin. Bu duaları da arada kabul eyle. Allah buyurur ellerim meleklerin içlerinden bende dilersiniz. Melekler de derler ya Rabbi bizim ne ihtiyacımız yapmışsın? Bizim senden bu mübarek gecede hazretinin Recep ayında oruç tutanların günahlarını Hadi bakalım. Meleklerin Mevla 10 programları. Onu geciktiriyor. Yani bu aydaki oruç Recep ayın orucu, Haram ayı orucu, Ali Hamzın ayın orucu, oruçlarının da günleri var. Bu adam geçecekten Recep'in tümünü tutacağım. Caiz midir? Caizdir. Tümünü tutsa caiz midir? Caizdir. Bunun delillerini ben bu kitapta varım. Mevledenler varsa da caiz diyen ulema vardır. Efendim, ee, tutabilir. Ama diğerlerinde kısmına kadar müjde sayı Hatırlıyor musun kitapta? 19 mahkumların 20 gün atılıyorum. Yani 20 güne kadar evet, tek tek dedikleri var. Bunlarla önündekileri de okuruz. İnşallah Tefehullah'ta Allah Teala'da buyruk yapma atacağımda Mevla buyurun ki ben sizin bu işsizliğinizi yerine götürdüm. Recep ayında onu tutanları affettim, mağfiret eyledim. Şimdi kardeşler, hadi gel ben ben çok tutamıyorum. İşte çalışıyorum. Bilmem uzun netice. Bana bir kolaylık olur. Sana bir kolaylık olur. Yakından bir gün bir kompüterleri yapamayın. Aynı kaçtandaydı. Ama bugün de tutarı bitti. Ertesinden bir gün yani 15. gün yine nereye geldik tabii ki? Saksonda gelecek. İlk gün saksonda olursa 15. günde ne olur? Çocuk olacak. Yani Perşembe'ye bağlayan 15 milyon olacak. Biz burada inşallah sohbet yapacağız bu sene. 15 milyon Allah'ın en sevdiğini bir Onun için Tevhid Perşembe'ye bağlayana değil. Ötesi yani onun gününde söylemin hatırlatmışsınız bir adamı. İman edelim o gün. Biz de sonundan da zamanı Recep Ağrı'nın tutaklığa beynine sokağa sağdana sağdana kulluğa bütün seneyi Recep ayının tümünü oruç tutmuş. Sevabını, oruçlu. Hangi kere tarafı bahsettim böyle öğretir. Ama hocanın benim kızım da Hazret ne diyordu? Ders sonra ben Kafay'da tutmak O banka ve Cuma Cuma tutmak Kafay'da tutmak istiyorum. Pazartesi geldi. Kafay'da tutmak istiyorum. Onu sonra son dedi. Cuma'da tutmak istiyorum. Bugün tuttular. Pazar selamını uzun ettiler. Bugün tut. Sahabe-i kiram o konsept ibadete meraklı. Bizi istiyorlar. Çocuğun ve konserlerin yani yine onları bırak öğrenmiyoruz. Şimdi bir tanesini ben ölünceye kadar yapacağım. bunu da onun aptal olmaz. Aptal istiyorsan bir gün tut bir gün atlayalım. Davut Aleyhisselam'ın orucundan aptal olursun. Ama Recep Ay'ın tümünü tutmanın da müdüsü vardır. Aklıma da böyle Recep Ay yani ömrünün tamamı için sünnetten ama Recep Ay'ın kendisi için konuşuyor. Öbür türlü ömrümün tamamını tutun diyenlere teklif edeceğimiz tek madem Davut Aleyhisselam'ın orucu oluyor. Bir gün tut, bir gün değil, Ramazan'a denk gelirsin veya da tutuyorsun, bayrama denk gelirsin ve tutmuyorsun, ondan evliliksin. Hakkı buna dair vaat ediyor, sevgili bir Abdullah Kutseri, bu evliya olan reislerinden bu mübarek cep, böyle görecek söylediğiniz iman dedesi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ümmetinin ve hükümetinde Allah-u Teala yaratmış bilemindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müdebbiyle verin, ben 12'sinde doğmasına göre şimdi burada bir yan, e, yanlış anlaşılma olur. Bu mübarek için anne rahmine düştüğü gece diye söylenir. Anne rahmine düştüğü gece olarak denilerek çünkü o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, 9 olmuş oluyor. Ondan dolayıdır ki biz anne rahmine düştüğü gece olarak deniyoruz ama annesinin e, hamileliğini tek takmıyoruz. Bazı belirtiler buldu. Ve bakın e, ibareye dikkat edin. Annesinin rahmet edildiğinde yaşatmak dileğiydi. Yani özel bir e, takdir Mevlana'sına sefil verme, suret verme gibi manaları var. Ama e, demek ki bu mübarek gecede Recep Tayyip Cuma gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anne rahminde Mevlamızın onunla ilgili özel bir yaratması olmuş mu? özel bir muamelesi anne kanında kainatı yaratmıştır. Cennetin meclisiyle bana buyuruyor, Firdevs ve Ala'nın kaplarını aç. Ve bu mübarek gecede sabah sabah tekrar eden, onun altında temelli meleklerle bunu ihya eder. Yani Yeniden iade edil bereketlerini bu Kadir Gecesi birer sene Kur'an Kerim'de bir kere indirildi. Ama her ne kadar Gecesi her sene iniyor ki Kur'an Kerim. Ama onun zamanında aynı feyiz ve bereket kalıcı olur. O zaman diliminde o hadise gerçekleştiği için o bereketi olmuşsun ve vergisini ayrı. Ondan sonra her sene onu bizlere yeniden Rabbim o vesileyle döndürüm anlatıyordu. Bizden Teala'nın kabul alması, bir münafi göklerde ve yerlerde, müdahaklığı العين النور المخزون المكنون الذي يكون منه كيميائي هادي غرضي قرصي اتهامي محمد صلى الله عليه وسلم Peygamber hidayet دیجیے Araplardan اور بن کوئی قبر دینا لکھ کے لیے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سندسندن وجود geleceği bilgiyle çok وَتَعْجِبَةٌ يَعْمِلَةٌ o amine annesinin kendinde ziyadilleyle bu gece karşılaştı. Evet o da bir muamele, e, bir tasavvur, Adaptan odasına kıyar Allah sizi tavudan tavura getirerek yarattı. Tavudan yaratmak anında de o halinden de daim günlerine göre ben olur bu noktada Avrupa'da da yaratılıcı tamam olacak. Ve bilgilenler insanlara kitabı bütün öğrenmeleri var, müjdeci ve uyarıcı olarak sallallahu aleyhi ve sellem. İktidar edildiğini atmalı bu mübarek bizim hakkında Tanrı Rahman radıyallahu anh'den yaratılır. Böylece dünyadaki bütün kutlar efendim tartışınca bu mevcut gecesi değil. Bu gecede yine aynı olay oluyor. Gece bir Müslüman gecesi. Biraz sen kıtlık kuşuna bütünlerken ekranlar yetinlendi, ayaklar yüklendi, her taraftan bolluk geldi. Çünkü o bolluk demek. Ben dün doğduğu gece bir gecede bir tane olmaz mı? O sene geriden düşüyor. Anladın? Ve bir taraftan başladı bollukları da olacak. Beni de bir herhalde ben bütün bir Bunu bu noktada bir değiştirmek nitelenme e, bereketlenme seneti üstlerinde. İbn Abbas ve diğerlerine bakmak göre o gece sürekli ait bütün hayvanların bedenliği Kullu nebi Muhammedin ve Rabbin tuhaneti. Adem'in Rabbine yemin olsun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi. Hamile kaldı. Hanımda yönletti. Tevmanı dünya ve tuhat ehlina. Ve dünyanın güvendesidir ve dünyanın kimdidir diye. Hayvanların dahi dile geldiğini kaldırır. İdris biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilme sürecini baştan beri takip ediyor. Tabi Adem babamızdan beri Adem oğullarıyla olan serüveni devam ettiği için en sonunda da kainatın efendisinin gelmesiyle en büyük peygamberliği için yedi kaçırtlardan da kovulacağı için dinlerin de konuşmalarını dinleyemeyeceği için kâhinlerin fazlalara kâhinlere vereceği haberler de kesileceği için e, İblis işinin bir hadise Yaratıldığından beri iblis için en münafikin cennetten çıkarılması için diyelim. Efendimizin göndermesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onun göndermesiyle onun birçok efendim gücü etkisi insanlar üzerinde affedeceğini biliyor. Ebu Kudüs Tanrısı bir başkanlığı bütün şeytanlar etrafına topladı. Bütün şeytanlar ne oldu sana Efendimiz ne bakmak varlık? Türkiye'den haberimiz yok cahiller isterdi. Esas iblisi söylüyorum. Bakalara. Efendim bilmeden de müstakar edeceksin mesela Resulullah Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o bu gece anne karnında istikrar etti. Allah onu keskin kılıkla gönderecek. Bizi de kılacak, getirecek, kafirleri de kılacak, getirecek. İslam'a hakim edecek dedi. Böyle bir mübarek gecede Allah'ımız Celle Celaluhu yeniden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o keskin kılıcıyla küfrün ve sirkin kötülük çizgisini ve zalim kafirlerin Müslümanlar üzerindeki baskılarını bitirsin. Mutlu'ya yardım eylesin. Suriye'ye yardım eylesin. Yanlara yardım eylesin. Irak'a yardım eylesin. Gazze'ye yardım eylesin. Afganistan'a yardım eylesin. Çekenistan'a yardım eylesin. Özbekistan'a yardım eylesin. Özbekistan'da hocamız yapsak 9 sene hapis verdiler. Evet, kadına, hanımına da hapis 9 sene. Azerbaycan'da da Allah yardım eylesin. Ali Asker kardeşimizin sakalını kesmişler içeri almışlar. Tutuklarını atıyorlar. Bu yüzden Salatı beyanı. Efendimiz'e en sevdiği adamlar. Ali Asker. Her yerde en sünnetle uğraşıyorlar. Her yerde en sünnetle uğraşıyorlar. Ya Rabbi şu mübarek gece uğraşıyorlar. Şurada gayet gecesi uğraşıyorlar. Allah'ın mazlumlara yetiştirdik. Zalimleri tek böyle yer. Helal böyle yer. Fırsatlarını yarab. Gidenlerini boz yarab. Birliklerini boz yarab. Müslümanlıklardan iptal öyle, imkan öyle. Kendi karışıklıklarını çıkıyor ya. Müslümanlar selamet vakit edildi yapıyorlar. Bir an evvel ehl-i sünneti Suriye'de bağımın eyle, aziz eyle. Ehl-i bidatı zemir eyle, hakkız eyle. Allah'ım ya bu fiillerin bütün güçlerini iptal eyle. Allah'ım ne yapıyorsa bunlar yapıyor, yaptırıyor. Bütün dünyanın doğrunu bunlar kışkırtıyor. Ne yapıyor bunlardan bizi? Bütün fazla eyvallah. Ya Rabbi sen Türkiye'de de bütün nüfuzlarını iptal eyle. Bütün güçlerini iptal eyle. Bunların ağzıyla konuşan bunlardan destek alan hocaları hocalarında. Hiçbir sayıda. İslam'ı doktor olmayanların kevin verilmesi mutfadır bile. Amin Allah'ım amin. Ya Rabbel alemin ya Rabbi. Şu kadar kadisi var, günahsızı var, yaşlı dedesi var. Bu kadar mübarek insanları var. Gerçeklerimizi bu gece borçlarında bizi mahrum etmeyin. Senin günahın yüzünden bu kullanma mahrum etme. Ya Rabbel alemin. Ona nasıl Ne diyelim? Evet. Aklın konuşma gönder, dur. Sıkıntı gönder ya. Ruhaniyetini gönder ya. İkramının götünü ve aşkını gönder onu. Malum. Habibini gönderdin. Sallallahu aleyhi Şimdi bu merkezlerin namazını dün ilk gece namazı dedik kıldık. Sakin onu inşallah kıldık. Ne diyeyim ona? Duyurabildiğim kadar duyurdum. Ancak Recep Şerif'in başından ırkasından ve sonunda kurulmak üzere ne var? 30 rekat bir namaz var. Ben bu 30 rekat namazı arkadaşlar size efendim o gün anlatmaya kalktım ama bilmiyorum ilk defa kılabildiniz mi? Kılamadıysanız da bu ilk ona kadar e, kılınabilir diyoruz. Ama ne kadar erken kılarsanız onu da size hatta bana hatırlatırsınız. Belediye huzurluğu bu kadar yapılan yapılıyorsa bunları anlatalım ve okul zekatı mutlaka kestirmesi lazım. Bu gece e, ilk kumar gecesi namazı yani yolları namazı. Allah'ın bir varlıkları yollar rivayet ediyor. Duyuyor musunuz? İnsanlar kılarsınız. Müjdeleri duyuyorsanız kılarsınız. Her gün Cenab-ı Kema amine yutun ve amel kamideyle mekallisi gelecek. Hepimiz perçacındasında onu tutacak. Tuttu insanlar. Evet, öyle onu tutamıyor, ne oldu? Benim yani, hatta manyaklar arasını bilin. Kunaşı gecesi, on kere kat kunaşı. Ben sizlere onu demek istedim. Bunu biz yaptığın cemaatle kuralım. Siz yaptığın cemaatle kuralım üniversiteden. Yattığınız cemaatı yarı gece kadar ibadet yapılıyor. E millet kazanıp yattığınız cemaatine ne kadar bırakır. Ondan dolayı bir kişi tanıyı mahrum vermesin. Biz vaktimizi, sünnetimizi, yasımızı kılışın. Ondan sonra bu namazın yakınını mı? Bunun vaktini cuma gecesindeyim. İslam'dan sonra, İslam'dan da sonra yoktu diye. E çünkü yattığını cemaatini kaçırmamanın daha mühim olduğu için onu tercih ediyorum. Belki fazla cemaatini. Türkiye'de ilk bir kısa bir soru tarafı yapın. Her iki yılda kullanın. Hele Kapadokya'da bir başkanı. Ormaya koşun, üç kere İmrancanların, he? İmrancanlar kadın sözü, işte onu bilemiyorum ben deyince, o zaman ne oluyor? İşte biri kıldırsın da sen ona o meseleleri burada da zuhur ediyor. Herkes İmrancanları bilmiyor. Şimdi, bir, e, bakın, üç İmrancanlar, on iki kuruyorlar. 12. Bunun etrafta kaç tane? 12. kadar efendim? Kaç olacak 12? Bu yıkık kötü. ne kadar zeka? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 50 kere kul yollamak okuyanı 50 senelik kulüpte olsak. Bir de buna ne diyorsun olacak? Bir de cuma denizde olsa, bir de rekat denizde olsa, bir de rekat denizde Recep ayının kulübü Allah konusu vardır. Recep Allah'ın ayı kulübü Allah günün suresi. E bütün sureler Allah'ın ama Recep suresi kendisini mahveden, tarif eden, Allah Teala'nın adresini veren tek sure hangisi? Ben diyorum. Ben tabii bütün bu Allah'a emanet. Ama kim dediğin zaman ben sana ne diyebilirim? Allah Allah'a diyebilirim. Allah'a diyebilirim. Nasıl herkes anası babası atası polise gerekiyor? Kendisi tarife. Allah'a bakın. Allah'a müsbet. Müsbet, müsbet. Beni müsbet ediyorsun. Kime babamın adı müsbet. Benim babamın adı müsbet ya. Benim müsbetim nedir? Ahmet bin müsbet olur. Allah'a müsbet et. Müsbet Allah'a müsbet etsin. Bunun karşılığında İslam'dan büyük sureler benim dükkanımda bir böyle okuması nasip olsa ateş ötürüyorum. Benim hastalığımda bir kere nasip olsa ateş ötürüyorum. Hadi hastaneye gidiyorsun, yakınlarım oluyor, artık onu kuramayacak halde komaya girmişler, ölecekler. Hep onlara ne tavsiye edin? Kulü Allah'ın hatası. Okuyabildiği için. İçin aklına her gün okulamayacak kadar başını sallayamayacak duruma gelse, Ölüm hastalığında bir türlü Allah nasip olsa cehennem yiyemez onu ateşi yiyemez. Ey kurban oldu. Beni düzde gıcıktırırsın. E sen de gidip de Gıcıktırırsın. Hızlı okuma. Biraz rahat okun. Allah Allah. Adam kurtu Allah diyor. Hala 50 sene namaz kılıp Allah diyor. Ya size demiyor muyum şunların bir talimini tekbir edin? tekbiri? Ya bir kulübü Allah'ın bile bir hocadan ağzınızı düzgün bilmem namaz olur diye not alacak kadar niye düzgün söyleniyorsunuz? Bu dünya niye ciddiye kalmıyorsunuz ya? Oy, Allahu Ekber. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Adamı kadar belki bu kadar kalkalan alkala Düzgün okuyun. 12 kulu Allah'larında düzgün okuyun. Arada besmele yap. Namazda olduğu Namazın dışında mutlaka her kulu Allah'ın başında besmele her surenin başında besmele vacip. Namazın ikinci vacip. İman ediyor. Avlu besmele fark ediyor. Ondan sonra dört başlıyorsun. 12 kere. Seni dinlendim. Neden? Ortada iki kulu Allah. Bunların aralarında hiç besmele yok. Hanebi mezhebine göre konuşuyor. Merve'nin mezhebi. Onun iki rekatta bir selam verdim. İki rekatta bir selam verirken kaç selamla bitti? Altı selamla. Ben iki rekat bitti. Namazı bitirince dörtlük kere bana selavat edecek. Selavat burada. Sayfasını söylüyorum. Bu kitap dergide de ee, dergide var mı? Ya dergide de yazılmış. Yani dergide de yazılmış. Ee, Regal namazı. Yani kitabı olmayan olmayan olmayan Banka dergine de sayfası sansiyonum bu Bunu demek Evet, namazın tarihi dergide 69. Tabii 77'de geçebiliyor ama 69'da bu oturacak duvarlar var. Yani Arap kaları var. Ama Hristiyan hala gelmedin, yedin, ünlüyün hala hangi mesele. Bu zaten namaz bittiği için hatalık olabilirsiniz. Yok ikide tesbihle sayarsın. Sayıların önemi var, ileri geri yapmayın. İran'da ne yapıyorsunuz? Namaz bitti, sözde gidiyorsun. Bu hareket sözcesidir. Sözde gidiyorsun, sözde gidiyorsun, 70 lira. Mutlu olsun. Mutlu olsun. Resim benim menşabi çekiyor. Ve o... Ezberleyebilir mi? Yer mi? Bu meleklerin tekbiri, Cebrail Aleyhisselam tekbiri. Bunu 70 kere secdele parmaklarınızla işaret yapabilirsiniz. Yani şöyle hadi. Zaten bu namazda değilsiniz. Namaz Bitti. Namazın bitmesi size ne veriyor? Rahatlık veriyor. Ne rahatlık veriyor? Yolunuz çok yoruldu. Başladığınız zaman biraz sonunuzu atan böyle hafif vermişsiniz. Namazlarını hafif salarken namazda çok hafif olacak. Ama namaz içinde olduğunuz zaman rahatlık tutabilirsiniz. Veyahut eline tesbihin 70'ten gönderip ee, sığacağını tutabilirinden 70 tane tutup. Anladın mı? Çünkü pişman secde kılarsın. Sağ elinde toplayamadığı namazda değilsin. Hani sayı, sayıyı takılanlar için söylüyor. Hıddı için. Hıddı için. Hıddınlar hareketi ve o kısırı okuldunuz secdede. Bir sözü vardır. Ne diyorsunuz? Ha bunu benzine taktadık, taktık mı? 69'dan kitapta da burada söyleyeyim belki. Kitapta da 189'dan. 189'dan Buna izlenmeyemeyebilirsiniz. Ama secdede olmadığınız için kitabı, edersiniz. Kitabı yanınıza koyun vahyenin içine. Secdede oturdunuz, hemen yanınıza bakın. Tepkilerinizi yetmiştir. Ne diyorsunuz? Rabbim diyor. Biliyorsun. Ve tecrübe. Allah Teala zeynete entel azizün azamu. Bir de bu vakit var. Biz bunu tercih ettik. Bunu neden diyelim? Bayağı bir bilgisayar. İki tecrübe arasında dua etmeli mi? Aşk davet oldu. Ya Rabbi nedir? Ya Rabbi cennetin. Ya Rabbi bildiğin kısımlarından tecavüz et. Kutlanma. Sen en yücesin, en ulusun, en büyük ancak varsın. Bunu da kaç kere okuyorsunuz? 70. Bu iki tecavüz arasında. Tekrar konuşmadan Allah'a ikinci tecavüz anlıyorsunuz. İkinci secdede ne yapıyorsunuz? Tekrar odandan 70 kere değil mi? İkinci secdede var değil mi? Bizim adımızın sonuçlarını söylüyor. Benzerini tekrar ederken bütün Türk meslek ulaşmak sevgiler kardeşim. Hiçbir güzellikte şey olmaz. Tıpkıdakın kuddusun Rabbul Melahat tezorruh mescitlere ondan sonra bölgeden başını kaldırdım. Ondan sonra ne var? Rekat kaldırmadan içinden dua e, yani 40 sene konuşulabilir. Namazda değilsiniz. Ne muradınız varsa hayırlı muradınızı o secdede isteyebilirsiniz. Ne isterseniz verilecek. Hayatınız bile verilecek. İmranınız bile verilecek. Başkan vereceksiniz. Hiçbiriniz meşgul olmayacaksınız. Bu hareket secdesidir bu ikisi. Mübarek hocam attık. Şimdi e, bir de bunu unutmayalım beraber. Biz ikinci saygıda bu dergilerini Rakip Gece namazının duası. Ben de bilmiyorum e, revaat gece namazı bittikten sonra duası fayda yokmuştu. Fayda yetmiş, yetmiş birde kırk yedi, yetmiş bir haftası duaların Arapça okuyanlayan Türkçe manası edilir. Pazar gecesi namazını bitirdiğiniz zaman bu mübarek duayı da okuttuk. E, 192. sayfada Bismillahirrahmanirrahim başlıyor. Cebibine emrettiğim bu namazı ben kıldım ya Rabbi haklarını tam yerine getiremezsen, dostlarından gafil oldu. Sana hak böyle kimseyi ibadet zaten edemez ya Rabbi. Kadir, kadiriyetimi, gafiyetimi ikram ediyorum ben halimde. Beceremedim, edemedim, yanlış etmiş olabilirim. Kadirine inandım, bu namazın sonadına üç yüzüm kıldı. Bir de beni bu namazının mükafatından mutsuz etmeyalım. Böyle demokrasi, Habibinin sünnetine uymaz şuradakimin güzelliğinin sevabından mahrum etme ya Rabbi diyor. Çok güzel bir dua var. E, sonunda Fenerbahçe'de diyorum 192'de bunu ilk hakkıda yoktu bu. En baskı derecede bulduğum bunu. Şimdi Celal'imizin kitabı tarafın elime geçtiği için bu duayı bulduk. 192, 192 evet. Şimdi gelelim bakayım. Bu namazı kıldık hocadan bir getirildi mi? Değil mi? Getirilmezdi değil mi? aslında bizim bunu Allah için kılmamız hiçbir mükafat bile beklentisine girmememiz lazım olmuş, menfaatsız bir konuyu onun için Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan ediyor. İkinci secdede Sıddı Hazretleri'nin söylüyor, sonra secdeden başını kaydırmadan maksadı muradının tamamlaştan istiyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani kesin konuşuyor ki inne hâtıkı dâhî ücretsiz bir o isteğinin yerine getirilecektir. Ama bunu istemeyin. Kötü bir şey istemeyin. Yani milli piyango şeklinde çıktım gibi bir ayet. Efendim bilen yürütmeyin. Haram istedim. İstemeyin. Adam kendi kendisine hareket edin. Ne Ondan sonra adam da besin adam da alamayacak bir de bir amca edin. Adam ondan soğusun değil. Adam-okarıyı beklesin de ben yaptım. Böyle duayla bulundu. Sonra onu yapacağım dedi ki Ya Rabbi bu kadının sevgisini kalbinden al diye dua yapsam nasıl olur? Güzel olur mu? Kabul olur diye bekliyor. Sen anlamıyorsun ki Rabbi. Bu biraz öyle. Nasıl ki bana ağrısınız bırakacağım diye ilacı bırakın. Adam bir diye tepeyi kaptırdığı zaman hiçbir şeyin sevgisini istiyor zaman Gene mutlu aramıyorsun. Gene mutluyorsun. Ama bunu helal edemem tek tek bak. Ne kadar Kur'an buradan bakmak. Ve bu adam bir tane bokarsa bu bana helal olur. Onu bile düşünmekten istemiyor da o kadar garipsiyor. Doğru, bunu bir dua edeyim de yani bu bunun sevgisini al benden daha kolay bir şey. Ama yani hepsine kaldır götürebiliyor musun? Yani sen kafayı yemişsin kardeşim. Hocam şeyler istemeyin, günah şeyler istemeyin. Ve hatta Kırbalardan ee, e, 40 gün, 50 gün gün ya temizliyorsun, bunu vermiyorlar da. Adamın doğal ödemesi. Ya Rabbi onu bana vermelerini hayır manasını diyorum. Hayır hocam. Biliyorum ya, ama diyet ya. Böyle şey korkma. Ama bunu isteyebilirsin. Ama evliliğin başlanmasına dua etmekten bu senin için mekluk için şey. Allah'tan seçip gidiyor. Belki dikkat edin. Hazretiniz mekluk için. Emir haklarınız mekluk için. Aquilo é uma coisa que se coloca. Aquilo é uma coisa. Imam Resulü'ydü. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmet mülkün önünde olan tanrıcı benim olsun. Kainatı yaratan Allah'tır. Benim canım onun elindir. Ben bu elim onun elindir. Bana hangi yalanladı? Hangi erkek veya kadın bütün? Ben yalnız tanıştım. Ben yalnız tanıştım. İnsanlıklarda Allah'a sevdirenlerin cenazını oluyor. Allah Teala bütün durumlarına soruyor. Şimdi ben tepi namazı ben bu gece ayrıyeten kendim aklımdan bir hesap yaptım ama sonra baktım ki tepi namazı gibi falan kılıyor. Bunu bilen bütün bakımı kapatıyor. Allah Teala bir sevdiğine bilmez. Bunu bütün kapatları kaçırmıyor. Ben de bir ruhu tüm taneleri kapatıyor. Nasıl bir güzel, gayretim, gayretim, gayretim, gayretim, जब तक हम पैगाम गर्म करने वाले फिनिशिंग करते रहते हैं बहुत का पत्थर भी अनेकते हैं मजबूतों से भी अनेकते थे देखो इंसान गिर लेके वो मांगे आपका गिर लेके कौन इंसान गिर लेके बहुत कम इंसान बहुत कम बाहर आपको बताओ وأيضا كريمة لطفة فهذا أنثى هذا كل أنثى هذه لسه أنا بوجد كثير أبوجد أنا مشتري ما أنثى أما كل أنثى فتسمي يبدو لا يمكن أن يكون ولكم الله يا هذا لا تحب المزيانة يقول كل شيء تجد بشكل تجد والله إذا كنت أنا أتمنى yaptığınız bir kısımlarını duyuyor. Amin Allah'ım. Onun için vakit duvarına duvarına gidiyordu, inancından gidiyordu. Kıyamet günü akraba ve yakınlarından 700 kişi bıraktı. 700 kişi kadınları bıraktı. 700 kişi herkesin çevresinde ortak. Herkesin son gün nüfus akrabalarını çekti. Ama sizden sonra da gelecek akrabalarımızdan haberiniz o e, tanıdıkların akrabaları katledildi mi? Vurdurun sizi yoksa daha tutmayacak. Bunun bakımına hakikati ki senin akrabandan, yakınlarından yedirin sizi cennete götürmene izin ediliyor. Yedirin kişi? Adam ateşlik. Adam ateşlik. Ama senin bu namazın kafiridir. Onun için diyorum hakkısını güzel alın. Onun için diyorum iklasınızı iklasını okuyun. Kendinin sevgilini düzgün olsun. Karanlıklara bakmadan şey olsun. Çatından görün. Neden bugün tutuyor çabaya tatlı kazanabileceğin bir namazı kılıyorsun. Lokalizerden olmaz mı? Herkese olmuyor. Kuruyor bu namazı. kabul olmuyor. Ne olmuyor? E şartlarına rahat etmesin. Bu bir olur. Peygamber'in önlerinde kabrin denizlerinde ilk kez ölecek olan. Yahu cevap vardır falan. En önemlisi bu. Mezarda ilk gece çok önemlidir. तीस विज्ञानाचे ज्याचा अंदाज थोडासा दहा येऊ शकतो तीस विज्ञानपैकी ज्याचा दहा कोणाचा दहा पडू शकतो आता किती लागा आता किती लागा माझा थोडं जास्त बदलायला वाटतं तीन थोडं जास्त बदलायला Resultado bilmem Resultado tutmadığı Ebul Esir'e haberdi. Fakat ne hocam senin kulüsü dedi. Ey benim dostum. Sevinebilirsin. Yani kendinsin, anan baban yukarıdan bıraktı gitti. Oğlum kızın karımızdan bıraktı gitti. Mezarda ilk gecede. Bir çocuk gece bile beklemeyeceğim. Hani bir gece bile ben duymadım ki sabaha kadar mezarda bekleyemiyor. Bir de farklı kırmıyorlar gidiyorlardı. En sevgili dostum, sevinebilirsin. Bütün zorluklardan kurtuldun. Sen güzel aldın. Bugün bir hadis-i şerif duydum bir insan daha ölmeden evvel nereye gidiyorum, ahireti nasıldır, cennetlik mi, cehennemlik mi, ölümüne yakın mutlaka öğrenir. İşte sen de cehennemlik olduğunu öğrense, nasıl yakıtları demem ya, yakıtları hani kalabalık demem. Tek tek can veremedi demem. Çünkü adam bu cehennemlik olduğunu anlayınca gitmek istemiyor. O zaman hiç gitmek istemiyor, çünkü ahirete gidiyor. O zaman istediğin kadar yapar, yapıp istediğin kadar yaptıkları takviler, yaptıkları takviler evvela zaten çıkardı. Onun için senin kadar girdiğinde mülkücüye ihtiyacın var. Geçen bilgiye ihtiyacın var. Ölüm yoldaşlar edin. Ölüm yoldaşlar. Efendi babamızın dışlarında. Ölüm yoldaşlar Hazreti Kabiri. Ya Rabbi kendimde yalnızlık hissini giderecek. Ölüm yoldaşlar. Ya Rabbi. İki ölüm yoldaşlar ve gayet gecesi namazı. Seni kurtuldun. Öyle güzel ki, biliyorsun, hep değil, göremiyor. Seni kurtuldun. Vallahi senden güzel yüzlüsünü, senden daha kurtuluşunu, senden daha tatlı bilgisini okumadım. Dünyada görmedim ben. Böyle tatlı böyle bir senden bakardım. Çok içinde, böceklerin yuvarlanmasında. En azından sünnettekilerle mecbur hürmeti, Yine they could do. Kullanınızı kırayım, ben bunu geçireyim. Şey. Ben kutların yönlerinde atletleri yeneyim diyor. Fakat bize. Başkalarını yönetirsek de Allah hayatlarında bir hürmet hürmeti hürmeti. Yakında bana geleceksin, sen gidemeyeceğin hiçbir yanını da yiyeceğim diyor. Öyle sesini, yine lazımeti lazımeti lazımeti lazımeti Her gün 70 kere baktığımız toprak yapılıyor. Allah kulaklarımız aklında duyuyor. Bana geleceksin diyor. Bana geleceksin. Ben kimseyim yalnızı değilim. İzal Esma İdrisi şey de var ya. Arkadaşlara dedim. Efendileri alalım. Zemzem'de yıkıyorum. Bunu ben sağlıyordu. Ondan sonra İdrisiye'den o isimleri de yazalım Ne kadar günahkar olsa diyor. Ayrıca bizimle böcek hiçbir şeyde yanatamaz. Bir şey de olmaz şey yapabilirsin. Allah'ın izniyle. O de İdrisiye'deki büyüklüğün sağlığı. Bunları yapacağım. Ama kendime diyelim. Bir de kadar imkanım. Yani dükkana ben onları kendim yazamazsam da bakıyorum. Kontrol ediyorum, yazdırıyorum. Ben benden siz de okuyabilirsiniz. İmkan olabilir. Öyle ömrüm kazanları hazırlayalım. Partiye gidiyoruz. Millet bir kere unutursan istesen için sen kendin iki tabiyle gidiyorlarsa bu tahta ya. Adam öldüğünü bir taraf oluyor, bizden dönmüyorlar. Onun için akıllı dönmüyorlar. Burada güzel koku çok güzel. Zekat ya, helallik. Aman senden beş dokuz usulü görmedim, duymadım. Dediğiniz tane sevabı sizde kol hakkında bir konu icabı, yöneti kadar bir, yöneti kadar bir, seneti kadar, hemen otuz 1430'da yılının Rekat ayının ilk cuma gecesinde, Rekat gecesinde kıldığın namazın sevabı. Ahirette cevaplar şekillenecek. Bırak gibi olacak, kok gibi olacak, insan suretine gelecek, melek suretine gelecek. Bu kıldığımız, kılacağımız namazın sevabı böyle gelip üzerimizde kalacak. Bir günler öyle yapmaya gelir. O gece geldim ki senin mürşidini vereceğim. İsteğini öne getireceğim. Yalnızlık hissini hüsniyete takdir edeceğim. Senden ıssızlığını, sessizliğini bulacağım. Bu benim sana dünyada yapacağım. Evlerimizi de tuttu, göğe sürüldü herkes korkuyor, akılsın. Melezzazi ila Rabbim yensilûn dersinden. Kabirlerinden Rablerin huzuruna doğru akıp akıp gidiyorlar. Kendiler olmuş. sürüyor, ne trilyonlar. Dinler de konuşuyor birbirine, onlar da görünmeye başlıyor o zaman. İnsanlar, dinler birbirine gün, Hepsi alanına çok var. Hiç kimsemiz yok, hiç kimsemiz. Ancak imanımız Allah'ımız, Muhammed Mustafa'mız, Allah'a Teala'mız, ameli salihlerimizin sevaplarıyla bahseder. Kureybi'nin bir dönem özgürlüğü dediği Arafat'ın kıyameti alakalıdır. Kıyamet parçalarında atlatmışsınız başka ofisleri var emekliler. Artı, ayrıca başkanın adını ayrıca ne demek? Artalar. Mahtar artalar, kıyamet artalarında bunun üstünde döngü şey yapacağım. Güneş nereye gelmiş? Aklın suyun olduğu yere gelmiş. Şurada klima çalışmadan duramıyoruz, klimayla uzakta oluyorum, o kadar inim inim inliyorum, dayanamıyoruz bu yani. Dayanamıyorsun da kaç saat konuşuyorum, dayanamıyorum, nefes alamıyorum. Ama bu yaz güneş çalışma nasıl dayanacağım? 50 bin bir de kuracaksın. İlk bu yılın ben senin bankına kazandım. Hiç kıyamet bilmiyorum. وأنتم فلن تعتمد غير من مولاك أبدا أنا مجدركم الذي أنضمنا لأنضم أبديا بكل غيرك ودرجاتكم تثبت سيرك الأحمد أنا كنتنا مزار كذا لكن والله كل ما قسموا يتقى بلنا لكن إن شاء الله كل ما قسموا الله مرحبا متفقين أعتبر أنا أعتبر Bizim bu geceyle ilgili namazın tarihi gibi geri kalanlar kitapta Öbür söylemesini yapmadım. Şimdi ne yapacağız? Ne kadar doğru kampanyası ya? Geçen hafta da böyle yapıyorum. E, kitap için. Gördün mü? Tamam. Ay bunu yazdım ama benim vardı. Hakan Çağla. Söylemeyelim ki. Oruç. Oruç Ne kadar ilimler var. Önümüzde orucun günleri var. Hizmet misali, Peygamber misali, Ramazan misali. Sorumluluk Oho! İnanana bakın. Üç adet akıllı tekrarda koymuşlar. On adet rahmet peygamberi kitap koymuşlar. 190 liranın yerine de 89 lira koymuşlar. Almayan da dönüyorlar herhalde. Ama benim için Recep Tayyip Ramazan bu işler bu kitaplar elimizden Gitmemesi lazım. Bir oruç önemli, orucun imkanını da öğrenmeniz lazım. Ramazan pek siz oruçtan evvel bazı orucun şartlarını da bir gözden geçirilmeyin varsa benim de kalmıştır da da kalmıştır. Güzel bir şey toplum kulun bir sürü şey yapıp bırakmasın. Bunları da aslında bir çıkamadığınız kıyarlar Allah'tan. Evet. Şimdi çıkalım. Hani geçen hafta benim yumurtamadım sizi. Her seçimde sizin bir kısmını bakmadık. Tamam. Plajı bunu. Bundan alamadıysanız bunu verecekler yani. bunlar alana veriliyor bu. Bunu da o zaman baktım ve unuttum. Unuttum arkadaşlar. Ben sonra baktım. Bir de onlardan ayrılık edenler bundan alma hakkını bırakın. Onu artık sizi bu hukka gidiyor diye. Bize not atılıyor. Bunun vardır öyle hani var o dönem. Bunu da örneğin. da hepimizin bir kıssası var. Ama onu doktorları da bence yüz seneler Osmanlı'da basa yapmış. Bağdat'ta bir tayin olmuş. Önceki gün siz genç hayatı gelmiş. Her eve ve ben girmiş. Mübarek adında bir adama bir sorun vermiş. Öyle olacağından da bir cenaze çıkmamış. Yarın da siz bunu kadar Hamza bu adamı çarptırmış. Bu kadar olayda herkes seni konuşuyor. Herkesin evinden bir iki cenaze var. Sen de hiç kimse şey vurmamasın. Sebebi nedir? Harunası İmam Azam'dan böyle kalan. O da demiş ki bu Hamza radıyallahu anh'tan bir rivayet var. O duayı ben Efendim evimde bulunduruyorum ama kilonla ocağıma bir tane atılmıyor demiş. Yanlışlıkla bunu ondan sonra yazılmış, atıştırmış, tarttırmış. E, bu ortadadır. E, açık okumamıştım, açık okumamıştım. Manasını sunmuştum. Burada da fazileti yazılmış. E, İmam Azam radıyallahu buluyor. Bu ismini Bahane kitabından buldum ki, Müslüman. Lakin bu duanı okuyun. Okumakla meşgul olursun veya abdestli vaziyette üzerinde takırsa ki abdestliyken takırsa yahut evinde korursa Allah Teala onun ailesini daha ondan etini veba yolda gayri hikayenin belirler ve diğer bütün beşiklerin bu kadar da bu duanın bereketini koruyacak bu İmam-ı Azam'a rivayet edin, Bismillahirrahmanirrahim demesi. Öyle büyük bir dua ki, manasını şuradan okursanız aklınız gülür. Hiç böyle bir mana bilginiz mi kaybetsiniz? Bu, Antalya'da bir dükkanda da bulunuyor, burada bir dükkanda da bulunuyor. Efendim isteyelim, sizlerimizin tarafından da zaten talep ediyor, istenilebiliyor. Bu da onun yanındadır. Bu sizin üzerinize kaçırabilmeniz için. Bunu öyle teslim edersiniz. Ben e, geçen hafta demek istediğim buydu. Yalnız bunu isteyin yalnız bu aldıysanız bir daha var ya ben çünkü ben biraz sorumluyorum. Üzerinize takdir edilmiştim. Aslında bütün tarafını çıkardım. Amin diye. Ondan sonra dergiden sonra birçok zikirler, sorular öğrettik, yazılar öğrettik. Hakikaten saygın sorular, sana bakar öyle bir günah gecesi var bulmuşsunuz. Dergiden istifade edin inşallah. Hüseyin Arı Hazretleri'nin konuşmasının söyledisinden tutunca bu işte Hoca Efendi'nin yazıları size ilimleri size hazırlıyor. Mehmet'in dergisi, bir dergi derinden bir ek kitaba her aylığın bakıldı. Ona göre yarın abonelikleri var, şeyleri var. Arayın, millete ulaştırın. Ana ilimlere ulaştırsınız. Bakın, التماثيل تدري انه التمرين على الماضي على الامر السبيله Tanrı'ya anlatalım. Aslında çocuk gördüm dedim ya size. Ben de elimin önemini yiyorum. Her yolundan kazanmaya çalışıyorum. Çok da çalışıyoruz yani. Ee, hadis evde ne buyruluyor? Ticaret yapacak olsaydım kokuculuk yapardım. Onun için ben de işte insanlara koku bağlı getiriyorum. Geçen büyük ödül değil. Hadis-i Şerif'te aleykum yâlem bu odu bırakmayın bu kavradesinde. Ve nefise bahsediyor, yedi türlü şifa var. Özellikle dergideki sayfada bakarsanız, böyle atması, bundan böyle giden o efendim uyuyor ve o uyarıyla baştaki güçlerini güçlendirmekten tutun birçok şifalar. Hakiki hükm olur, o pahalı olur. Hem de ben şimdi o her zaman bulunmaz bir de pahalı olur. Başka bir ırk, yine hakiki ırk, Yalnız içinde bir karışım var. Bu karışımı da demiyorum Türkiye'ye. Hangi oranda ne yaptığını kendim bir yaptıklarını buldum yani. Bu da vakit ölçüde. O içinde diğer malzeme de çok yakıcı bir malzemedir. O kadar kıymetlidir. Fiyatı da üç lira aynı o geçen gün üç liranın yarı fiyatı. Yarı yarı ucuzdur. Ama aynı bunu kadar sürdüğünüz zaman dönme yapması, efendim ve bütün parçalarıyla faziletleri devam edin inşallah. Size de biraz üzüldük olsun. Haklarım kokun. Hani diyorlar ya hoca öğrenci kokunu özledim. Ben de ben benim kokumu özledim. Ben kokum koku. Yani kendimde kullandığım çok denedim ama halka budur, çarpık budur. Hakiki ottur mevzinde çok önemli bir konusum daha vardı. Onu gelmiyorum ilk yazıp Onun teknik tekniğini veremiyorum size. Buradaki alemin dükkanında da telefon tabağı vardır. Kardeşim öyle bir kurumlar ediyorsunuz. Kimyasal. İçinde efendim e, kimyasal maddeler var. Ve alkol var içinde. Ve bu kokular bayağı insan rahatsız ediyor. Hasta ediyor. Benim gençimi tutuyor, nefesimi tutuyor. Bazı genel hastalar. Ne yapacaksın? Hatta Mustafa Efendi Medine'de mübarek der diyor? Yılda seccade bir tek darbenin sözde yaptığınız alın yerine bu kapı ikisi kapıyı sunacaksınız. Uçtum, efendim, amber diye misli hakiki. Misli amber geliyor, daha ben getiremedim. Onları tabi bakıyor. Çünkü buna hakiki demek için yalancı olmamak lazım. Doğruyu bilmeden yani piyasada çok misli amber ayrı bulabiliriz. Bunları secde yerinde de Allah rahmet etsin, Türkiye'yi. Secde yerinde senin, secdede öyle kokkusuna alın ve o sizi ruhaniyete getirsin. Bir melekler yakınındadır. Çünkü ruhaniler ve melekler çok kokuyorlar. Her koku değil, sen bir koku sürüyorsun, melek kokuyor. Çünkü sizin aldığınız esanslar, imzatlar, onun için ucuz, ucuz için yerlisi, ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti. Yani ben, yine temin ettim ama şimdiki bu bulduğum Bugün bildiğinin kendisi değilsin. Kendisi olsa yine aynı şey yapacak. Aynı beraber. Ama aynı orijinalliğini bozmayacaksın. İçindeki de tam haklısın. Ee, bu farklı kıymetli ve bu ikisi öbürünü vereceksin. Üzerine o birisi sırada bitiriyorlar bazı. Onu bitirirsen böyle bir yakıt oluyor ya. Ama ne yaparsın? Bari mübarek gecelerde kullanır. Tuvalet edeceğim. Koku bakkalarına gitsin diyor. Bir kendi bunu hatırlıyorsun, senden başkası beklenmiyor. Çok sana kızdın. Niye? Sabrılanlar var gittin. Meleklere gittin. Burada salavat için melekler bekliyor. Onlar ağzına kıyam tanıcak diyenlerden ağzında yemek artı öğrenmek için tatlı yapıp veriyorlar. Ona da sırf salavat ediyor. Ne cuma gecesi ne bu gece yarıdır. Sıra melekler salavat bekliyor. Kral sırasın. Başka ödele sırasın. Ondan sonra bir sefer şey söyleyeyim. O tabiatın efendisi namusları günah değil mi? Namus herifler ayrıdır. Ben namus heriflere sürün, onları kurtulmayın. Bir kitap geldi eline, aktif bir. Kitabın bir bölümünde yapıldım, 200 sene evvel yazılmış, onu hazırlayacağım şimdi. Tüm namus herifi ötme salavatları, ötme salavatları, ötme salavatları, ötme salavatları, ötme salavatları, ötme salavatları, Onun üzerine fokusun ne kadar atmalı. Onun üzerine metin ettirme duvarına ne kadar atmalı. Belki atmıştık. Sırf o kalabalıkların adımızın misali, Mali Kerif'i ziyaret edin. Cuma geceleri ziyaret edin. Kaynak efendisinin biledir ötesi. Onun resmisi ve ötesi tutuldu bütün halinde. Kitaplara katılmıştır resimlerini. Sırf onun resmisi. Bu sende tipikte ölçüyor. Mali Kerif. Kaldırmanın kıymetini anlatamadım ki. Bunu anlatamadım. Onu tartışır. Ölçüler onu bulmak için ne nereye gitmiştir? Şimdi hemen kolay yaptırdı getirdik. Millet kal bilmez, itibar bilmez. Ama salavatları da duyunca dayanlarlar. Tarihçerde de kopuşturun. Tarihe okuyun. Gözünüze tutun, başınıza tutun. Bütün ulama elmiye. Hüsam Arzu Hazretleri burada geldi, hediye ettim ona. Aslında bu da bir öpür öpür öpür. Çünkü alim bilmeyen, alim olmayan, cahiller bilmeyen. Anlamayın. Bakımına bak. Kaç bir kitap alınmış. Nazik Ölgün resmi hakkında. Resmi ve ölçüsü hakkında. Çünkü hala baban için sormadan girdiği birebir ölçü. Birebir. Onu da koparamayız. Allah'ın için arkadaşım. Hem de onun gecesidir. Mevlid'in bir intibatlı gecesidir. Gayet gecesi. Sevgili Cemil'in ayetleri Mevlid'le nasıl intibatlı var? Anne Rabbindeki istikrar meselesi bakımından. 12. bu bakımdan burada da bulunabiliyor. Çarşamba dükkanları onda, burada dükkanlar bulunuyor. Biz de hukuki değil. Hukukun ispat edilen en hukukisinden bir tane tutuyor. Ama o öbürlerine göre bağlıdır. Hakiki gün, dünyada mevcuttur. Biz kilolarıyla da kazanlardan tutuyor bir gram. O dünyanın hakikisi, bizde böyle hayat olduğu zaman tabii değil. Yani dünya dediklerinde bir tane anlattıklarına bilir. Dünyanın tüm kendisi. Hakiki, Olarak geleceği onun belgesi de duası var. O bir sürecin anlattı onu verdiğinde belki belgesi var zaman. Allah'ın kema alam tebedik. Allah'ın la aleyna selamına. Allah'ın kema alam Muhammed ve ne aleyhi ve sellem. O duayda yazarım derdiye Müslümanın. O duayda hep okuda inşallah. Efendim o insanlar hep mahkeme dönüyor. Hemen hep olun itibariyle okuyor. İnşallah böyle de. Ondan sonra Bakın ne var mesela dedim sizden. Onu bugüne kadar tahmin edemedim biraz. İsmini kendine getiriyordum. Çünkü konu ettiler. Önce dünyayım. Ayrıca hamdan yavru yerindendi. bir tane hadis verip çok daha bitti. Ben çıkabiliyorsunuz Sayit İbrahim'in memleketi. En sağdan e, benim küçük kabineti özellikle gelen. Şiirinle şahit ettiler. Ziyarete geldiler. Diyat ettiler. İman ettiler. Tanrı benim dedi ki dönerlerdi memleketinizden yanınıza getirdiğiniz ülkelerden azıklanmazsa ona okuyunuz ki bereketiniz yok. Ömer her ama yollarını burada, e, medeniyeti burada koyan. Gittik geldik ki azık azığımız gelirken tutandı biz bu azık. Bırak bunu namus kaldı. Resulullah bunu sallardan götürün onu. Dami olması üzere. Götürdüler. Omurla okudu dua etti. Bunu düzeltsin o bir yaptı ya. Bunu seçti. Dami olması çünkü en çok hangi bölgede gidecek? Aksa bölgesinde, Sevgi Mahmut'un e, Hazretlerinin plaketinde yetişti. Çok para yetişti, her sokakta yetişti, bakımı gördüğüm. Kainatın efendisi buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyor temrikumul berliyum. Sizin hurmalarınızın yüzlerce çeşit hurma çeşididir. Yüzlerce. Hurmanın çeşidi çoktur. Nereden nereye dünyalar yanıyor ki? Hurma çeşitlerimizin en hayırlısı berliyum. Yüzünüzü bayağı içinizde ne batman tatlı kalıyor. Ben neyi seversen kendim için size aynısınız mevcut. Ve la tarihi bu hurmata yoktur. Bu durumda hastalık yoktur, hastalığı da çıkarmak lazım. Onun için hadis-i şeriflerde acıya kıyas edebiliriz. Yedi tane Aslanına demek aslanına yemek yavrum. Sülükten alacak, hurmayı aslanına yiyin. Kendini yok sülük, vicdan edin bakın. Midedeki kurtları öldürün hastaneye yenen durmuyor, midedeki kurtları öldürüyor. Pek çok insanın mide rahatsızlığı, zayıflaması, tutmanlayamaması, gıdalarının, vitaminlerinin, yediklerinin vücuduna yayılamaması kurtlarıdır. Bu kurtlar da kazanır. Onun için darbe vurmasında belki, şimdi ben bunu denedim. Azra vurması hadis revbet alır. Yedi tane de hadis, ben kafam da hadis, sen, sen burası hadis diyor. Burada diyor ki, cevap Jesuit olarak Mesut'taki gelip tutarı bir de sınıf istemiş ama yediği gün büyük istemiş. O dünya ise İzmir'e yedikleri, o büyük bir büyük dünyanın bütün büyüklerini tekrarda başladı. Kırmızı söz sahibi. Ama ahirete ne yok? Hastanın tutarı mümkün hastalık yok olmadığında ahiret tekrar dokun. Seni bu kadar. Ben bunlara tecrübe etmişim. Yedi tane azı olmadı sabah hastanede yiyorum, difficult on a particular basis. Budowanie dowodu materiałowego na miejscu prokuruje mężczyzn. Trudno b ę d z e p r a c o n i k o m kolejnym. Rozwijanie postępowania wzrostu na dół, a na budowanie nie było tego postępu. Myślę, że to jest niezwykle. Takie jest przygotowanie budowania. Ale nie wiem, że to jest bardzo t r u d n To e s t bardzo t r u n Yoksa mecbur sende Boğazlarına kantar. Kadın altına ben bir Ahmet'in andığı gibi bir kurt çay kaynakta yapıyor. Duyurursun ki bu yoluna yok bir yok bir kadın. Hadislerin bu yılında güzellik hangi hastalığını verirsin? Ben yılmasına dayanamam. Teselin varsa hatırlamam. Teselin varsa bile yedi tane verebilir. Ben bunu neye ayırt ederim? Hastalığı tutuşur. Bir tane var. Bunda bir sanık yoktur. Bu yolda hiçbir hastalık yok. Hazreti Ödü İbrahim Bey bizim memlede donudur bundan. Sonrası böyle hastalığı hazır edilip paylaşıyor. Hani ne ayrıydı. Dolayısıyla belki biz buramızda da yapıyoruz. 80 lira ile hasta pahalıdır. Bu öyle pahalıdır diyor. O gün bilinler size karıştırsın istediğine. Allah Teala bütün mahkesin diye bunu uzak edecek. Bunu kolay etti. İnşallah burada dükkanda da bulunabilir. Sizin de dükkanda da bulunabilir. Efendim mübarek müsaade edilmiş. Allah döneminde oruç tutulmuş. Ondan sonra ne yapmak? En büyük mesele Allah'ın Medine'den e, oradan dönüşünü taksim etsin. Allah'ın eskiden siz eğer bilmiyorsunuz. Hikmet taksimler var diye bundan tutmayın. Gölgelerinde hiç tutmuyorlar. Gölgen yeri almıyor diye. Bunlara neler ettiler? Her sene bu kadar amalar önce bir tane şey oluşmuş. Dönemi sevmezden İslam itham ediyor. Hurmayı sevmezden İslam itham ediyor. Cemdanı sevmezden İslam itham ediyor. Böyle etkin böyle hükümetleri söylüyor. Eskiden yani. Eskiden de daha eskileri söylüyor. Belki yaşınızda. Her sene bu hurmaları yapmaklar, hurmaları toplamaklar, hurmaları sunumlarda imalar. Hocam görüyorsunuz. Şimdi rahat rahat hurma dönüyor. Bundan da dolayı Allah'tan dolayı. Ama derdi olmasından da bizim açmasın, acı olmasından da bizim açmasın hadisi şerifte geçenleri ben konuşuyorum. Çünkü bu rakam kesilir. Tek bir nedeni hakkında ayet ve hadis bir kadar konuşabilirim. Hakkında ayet hadis olmayan bir konuda da konuşmama lüzumluk onu istemez konuşmam. Ben size hadis şerifleri anlatmaya çalışıyorum. Kendi olmasına verdiklerimizde kaynakları ya mevcuttur hatta olma bir daha kaydediye de kaynakları Gerçekten geçen bir dönemde bu mübarek dernek e, benim adımdan bir kıyamet yokları bilmeyin. Pekala. Pekala yaptığımız, bizi kurtarılmış, bu senin ben yalnızlıklarla ilgili sizi bilgilendirecekler ihbarıyla, bir anda bizim sadece size yardım yapın diye teklif ettiğimiz dernek olarak, kurum olarak ne yapıyor? Hep yok etmeyelim. Bunun dışında bizim adımızı kullananlara itibar etmeyin. Bunu kaç defa tekrar ediyorum. Burada şimdi dijital yardım yapmak isteyenler, hesap numaraları, resmi bütün şeyleri isteyenler bu açık üzerinden de org.org'u takip ettiler. Elimizdeki bilgileri ne alanından sonra hesap numaralar, resmiyetler, etiket tekniği açıklar yaptı. Başlıyor kurul gayretleri içinde. İstersen çalışmaya alın zamanında düşün. İnşallah Ramazan'da açılabilirsen mutlu. Bütün hocaları bekliyoruz. Peki nasıl bize dersler olduğuna konuşmuş ki? Secde edeceğiz, ders yapacağız, bize dersler var, burası yetmiyor, insanlar e, kapıda tutuşuyor, iki saatte ne anlatıyor? Oradan sonra siz de yapacaksınız, sen bizi içer, sen de bilirsin. Peki burada çay çalıyorsun, su çalıyorsun, dallanıyorsun. Hayır, ben de secde dinlerken de kalkmayın diyorsun. Bu sayıdakine ne bileyim ben? Ama arkadaşlarından değilim. Ne yapacağız, yaparsın. Ben oradan ilgili anlatayım. Televizyonla ilgili şeyler lanetül, yancılık, lanetül çalışıyor. Efendim, e, hem radyo hizmeti çalışıyor, hem televizyon hizmeti ilgili arkadaşlarla ilgileniyor. Şimdi bu seni benliğini ilgileniyor. Pakistan çalışıyor. Aslında bir sürü bir şey yapıyor. Sen bir sabah kılalım. Hocam ayında bir korun yapalım. Allah'ın ayında bir bunlarla bir hizmet edin. yavruyken yuvasından ötüp en yaşlı çağına gelip bütün seni ekran kargalar. Onun kendi kaynaklarını yolu cehennemden ödeden doğru Resulullah. Recep ayına mahsus. Recep ayındaki müjdeler sadaka ve hayırla ilgili sayısız Recep bir tanesinde bakın. Recep ayında sadaka vermek. Okuyun bakın. Şimdi siz okumadan deyin. Allah için olsun. Vakıttan sonra da bakın sevaplarla hepimizdir. Şimdi bu hareketleri derneği edecektir. edecek. Buralarla ilgili hizmetler yapıyor. Siteden sonra da diğer hizmetlere yönelecek. Elimizin hizmeti de böyle yaratılmış bir yürüyücü taşımış. Yani bu hizmetler bir bütündür. Bizim hizmetlerimize katkıda olmak isteyenler Ahmet Yeteri Derneği'ne efendim yardım etsinler. Ben şirketten bir kuruş almam. Dernekten bir kuruş almam. Hiçbir toplanandan bir kuruş almam. Bir kuruş da şahit olsun, bir de olsun. Ama bunu yapın. Ama bu sene 28 yılda arkadaşlar cebinden vererek basakın azamını. Bu kadar hizmet bizim yaptığımız azamlıklar bu siteyi destekleyin yani. Ahmet Eseri Derneği sitesini ve bu gece de yardımlarınızı ihmal etmeyin. Allah Teala sizi en uzun yaşayan kavganın ömrü kadar verdiğiniz hayırlar hürmetine bu mübarek mezar gecesinde bu senelik mesafeden cehennemden uzak etsin. Sesini tutturmasın nefesini tutturmasın. Allah'ın cehennemliklerin yüzünü tutturmasın. Allah'ın mahkere kapıdan tutmasın, başkanın hakkını tutmasın. Başkanın tutmasın. سبحان ربي العالي الاعلى بعد الحمد لله رب العالمين ونحن السلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا اسالك الجنه نعوذ بك من النار اللهم انا اسالك الجنه وما قرب الى من قبل ما عمل اللهم انا تجبر البيت والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل اللهم لا تلزم كلمات التي لم يبلغ محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من كلمة أحدك من ابن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا تلزم من فضلكم يا عاجل يا عاجل ما علمنا وما لم نعلم نعوذ من فضلكم يا عاجل يا عاجل ما علمنا وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قبل فلا عقبة ورسولك اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمة وقل لنا من امرنا رشدا اللهم ربنا كن لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا عن السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يسمى تعرض لك بهذه الليله المتعرضون فقصدك القاصدون وانما فضلك وما رزقك القاصدون ولك بهذه الليله نفحات والجوائز والعقائد وما يحبك من البدع على من تشاء من عبادك وتمنعها ممن لم تسبق له العنايه منك وكان من عبادك الفقراء اليك المؤمنون فضلك ومعروفك فيمكن كلامنا ان يتقدم قلب هذه الليله على احد من حقك وبالتعرض عارضة من عقدك واصلح بين محمد وعلي وزد علينا بالتعبد ومعروفك أو احلف لنا لسنا محمد وعليه وتحقيق الحكمة ومنعنا النعمة ومعادنا العزمة اللهم اغفرنا بهم من كل سوء اللهم لا تاخذنا على غرنا ولا على جهلنا ولا تجعل على كل امورنا حكمه ما هدينا روح النرجع عنا فانما الفرقه للظالمين نحن من الظالمين نقول انك سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ما لا يضرك اللهم ارزقنا ما لا ينفعك فانك لا تخلق رحمه البديع حكمته اللهم بارك ونحن نحبون يومنا ونتمنى نحبون اللهم اجعلنا الامن واستهزئ لنا في سبيل التي لا نتبعون اللهم السعادة والدعاء اللهم اتنا الامن والاستغفار اللهم اتنا الشكر والعافيه ومن اسباب الدعوه والسر والاستغفار وعن هذه الايه اللهم اتنا الذكر مع العسر اللهم من بذلك اشكرنا واولادنا واخواننا وانصر من لنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم Ya bizi aklama vatsallam ya ben celalüden. Ya Rabbi bu gecede bizi affeyle, mağfurat eyle, lütfeyle, kerem eyle, ümmetlerimizi izale eyle, tembelliğimizi izale eyle, hala yaniden muhafaza eyle, rekat namazını saat harcayla kılmaya muhafaza eyle. Kadın olunacak şekilde şartlarına riayetin geçerlerine kıyrına, bütün şartlarına huzur ve kusuru temine muhakkak eyle. Bu gecenin ya Rabbi, Tevessüdünde, seferinde mutlaka bizim mefhulun cümlesine hitap eyle ve bu gecenin tekelinde ve bu gece kucağına neden ne kavunu bırakmamız varsa ihsan eyle. Ne korktuklarımız varsa emin eyle. Umduklarımıza nail eyle. Çocuklarımızın saadetin talimatı eşleyelim. Hepsine erisine intikada açıklamak nasip eyle. Namazda tehli eyle, tevbe ehli eyle. Allah'ım yavrum sen fazla canım, leklerimize çocuklarımıza teşekkür nasip eyle. Allah'ım teşekkürüne alasını nasip eyle. Adamlardan onların da bizlerinde takınmalarımızın aklını verme. Allah'ın nefsimize gördüğü kadar uydurma bizi. Haram şehvetlerimizi uydurma. Helal şehvetlerimizi ziyade eyle. Allah'ım sen bizim ya Rabbi meşru ve şeylere karşı isteklerimizi ziyade eyle. Meşru olmayan şeylere karşı rahmetle isteklerimizi kırma eyle ya Rabbim. Allah'ın sen fazla görevle cümlemizi helalından razı böyle. Helal rızıklarla rızıklandık. Bütün rızıklandığın değil mi? Ya Rabbi sen kübelerden beri eyle. Allah'ın İslam aleminde zulme uğramış bütün mazlumları helak eyle, mazlumları yardım eyle, zalimleri helak eyle. Türkiye'mizi İslam vatanına üç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. İslam'a yardım edenlere yardım eyle. Ehli sünneti aziz edenlere aziz eyle. Ehli sünneti delil edenleri delil olmak eyle. Allah benim ömrüme bereket ver ya Rabbi. Eksiklerime bereket Bu cemaatten çok hizmetler yaptırmak nasip eyle. Allah'ın çok kitaplar yetiştirmek nasip eyle. Dergilerimize ya Rabbi. Vakitlerimiz yetmiyor yavrum. Az uykuyla yetinmek nasıl böyle. Vücudumda kuvvet yavrum, bu cemaatimizle beraber. Hepimiz öyle ağırladık. Hayırlı uzun ömürlüğüyle. Sıhhat afiyetlerle. İbadat-ı tahakkuyla getirmek nasıl nasibdeyim. Haramlardan muhafaza eyle. Beşiklerle geçirmekten muhafaza eyle. Allah'ın kullarımızı bize yardım eyle. Allah'ın emrimizi camilerimize mahkeme yardım eyle. Allah'ın çarpazı kademiyle bütün kimseye dönmüş camileri yardım eyle. Allah'ın kampanyasına vakıf dallarına zakriyeleri yeniden medreselere, camilere iade edin. Allah'ın kampanyasına öğretmenleri gücüne Allah'ın kampanyasına davet edin. Nice fütuhatlarını getirmektedir. Allah'ın sana Yahudi Hristiyanların güçlerini koyduğunu aralarını gösteriyor. Ermenilerin kendilerinden gidiyorlar bazen. Atatürk teröristlerin kendilerinden gidiyorlar bazen. Vatanımızı bölmelerinden gidiyorlar. Böldürme ya Rabbi, hırsızlıklarını ya Rabbi. Allah vermeni birbirlerine gönderdiğini ya Rabbi. Allah'ım bu yapılmış yerdağının toprağını sen birlik içerisinde de eyle ya. Çok fazla her içindeki bu ortamda duyduğunu bilemez eyle ya. Çok fazla teminle ya Rabbi. Sen bize sürü ihsan eyle ya. Bize tatlılıktan da muhafaza et. İstirlikten de muhafaza et. Allah İslam gayreti, yani sünnet noktasında duruyoruz. Böyle güzel abi veya bayram nafirin veya bayram bağlam. Türkten tutumdan cahiliyette ne eser varsa bir dolayıyla yarın, bir tartışmayla yarın. Onun gibi İslam ve Kur'an yüzlerinin sıkıntıları bu kardeşlerimiz, dinleyenlerimiz, uzaktan yakından gelenlerimiz, dinleyenlerimizin hepsini ya Rabbi şu mübarek gecede her türlü dünya ve ahiretleri için senden ne istemelerinden razıysan, senden ne istemelerini nasip edecektir. Mutlaka razı olduğun şeyleri istedim. Razı olmadığın şeyleri aklımda dilinde götürüp de var. Bu mübarek edecek. Bu cemaatımız yoktur. Allah için sevenlerine. Ya Rabbi bütün kardeşlerimize, Ya Rabbi ağzımıza, aklımıza, kalbimize, dilimize iki cihanda bize ne lazımsa, benim bizden razıysa onların istek edecek. Bunu çektirdikten sonra da C kapısını açtın da mutlaka kabul kapılandırsa Hayır ya. Amin ya Rabbel Alemin. Allah'ım bütün dönemde ne korkumuz, ne tehlikemiz, ne sıkıntımız, ileriye dönüp de nelerden korkuyorsak hepsinden bizi muhafazalım. Mahkemelerimizi beraat ve neticelendir. Atıyorlar atıyorlar, yani Rabbi bir seneye gidiyor bir şeyden karar verilmedi. Hayırlı kararlar nasip eylesin hayır akıbetler nasıl bir daha bizimle böyle uğraşacak bir güç bırakma bunlarla yani. Dünyada bırakma yani. O hükümeti anlatanlarla uğraşacak kimse de güç bırakma ya Rabbi. Yarın ellerinde bütün insanları yıkıyor bile ya. Ehli sünnetle uğraşanların bütün insanları yıkıyor bile ya. Ehli sünnete yardım edenlere çok kuvvetle göstermeyin. Buraya da güçlüleri bize müsaklar eyle. Cumhurları müsaklar eyle hükümdarlarından tutlarıyla, Allah'ın erisindeki parmaklarımıza nasip eyle, dünyada ikimize nasip eyle, her insandan her dilden milleti hidayete bizi nasip eyle, bizi hidayet eyle, bizimle kullanı hikmet eyle. Ya Rabbel Alemin, bizi çaktırma, bizi çaktırıcı olmaktan vazgeç eyle. Allah'ın tefakir önemli, hayırlı ödek olmayı nasip eyle. Allah'ın dua etsenlerine hayırlı bırakmayı nasip eyle. Allah'ım ya Rabbim, Ailelerimizden gözlerimizi aydınlayla, çocuklarımızdan gözlerimizi aydınlayla. Allah'ım ya Rabbim, bunu felakette düşmekten muhabbet olur. Benim çocuklarımız bizden kıyamete kadar gelecek. Bütün nesillere en sünnet kıyalım ayağını. Hepsini kıyaletin salih evladı. E, kadir kadir münafık ayıp eyleme. Zerremizi cehennemen elde eyleme. Allah'ım bizden imansız geleceği noktada nesillerimizi kimse yarabbim. Bizden kafir kafir, melele belayı, yapmayla Rabbel âlemin. ويسأل الناس الحجة التي أحسن Hadi İsa Aleyhisselam Aleyhisselam yarat yani. Ahir zamanda elbette müdafilleri bizim istiyorsanız Türkiye'ye Bunların Regaib gecesinde davet etmemiz gereken, heves etmemiz gereken, senden talep etmemiz gereken, istememiz gereken neler varsa bize istememizi nasip eyle. Allah'ın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem neler istediyse, Tarihler neler istediyse, veliler neler istediyse, enbiya neler istediyse, hepsini istiyoruz ve istemiş olduk şu andan okul böyle yavrum. Nelerden sana kılındı varsa sana kılındıktan bizleri de muhafaza eyle yavrum. Amin amin bütün mutfaha ve yasın. Dualarımızın kabulü kaydım olanlar hukuk için diyor. Kaçsın ya arkadaşlar. Resulullah. Selam Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Evet, Yasin İbrahim Yusuf, Kral Şahin, Tevzi, Bilal, Yakup, Mustafa, Ahmet, Cemil, Cavit, Ahmet'in, Ahmet'in eline hangi öldüler? Vefat etmişler. Kabirlerinde yatırıyorlar. Bu gece ne haldeler? Azapta mı var? Ee, Sevinçte mi var? Farikta mı var? Surunda mı var? Biz bilmiyoruz. Sana mahzundur ya Rabbel Alemi. Madem bütünleri buraya kadar geldi, ya bizi dinlediler ya dinleyen cemaatlerden birilerinin kendi kanından olduğuna göre, sen herkesin esirletmesi, biz de bu kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz onlara. Eyle ya Rabbi. Rahmet eyle ya Rabbi. Rahmet eyle ya Rabbi. Sen bizim de geçmişlerimize rahmet eyle. Kadınla nur ile derecelerini at. Ya Rabbi annemi, kıymetli annemi, dedemi ya Rabbi. Atalarımızı ya Rabbi alemi. Hepsi ruhlarını kıymetlerini kabullen. et. Nur ile derecelerini alene ya Rabbi. Sen fazlaca ruhlarını izadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. ويشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لحظة ونفس عدد ما وسعه علم الله Ağlıyorum Tanrı rahmetten halinde. Göklerden yerlerden bir üçgenisi dikirler. Onlar hediye edildi ki kardeşlerimize ve hükümden aldıklarımızın Allah'ına hediye edildi ki ihsan eyler. Sen yarım azapları olan varsa defura mücadele eyle, istirahatten yönetmeye maruzat eyle. Zira kalanından böyle bir ummak nasip eyle. Hikmetle yaşayıp ölmekten muhafaza eyle. Ahir akıbetlerimizi senin tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle. Amin amin. Bu konu Taha ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidina Mevlana. Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi ve selleme teslimen teslimen. الحمد لله رب العالمين لا سبب النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى وصحبه وسلم وفروجنا إلى إمام طريق المدن ومن الضعف ما تعمات المسلمين وما تعمات الحمد لله في ذلك من أهل ما هو ربان الله ما كان أسماء الله هذا الضياء إلى أرواح جميع نسائنا وكاتبنا وماتنا ومات المسلمين والمات شيخ الإسلام اسمع لنا من ذكرت أسماء في هذه الجلسة المباركة الفاتحة